vám opäť vinšujem pokojné februárové ráno. Oficiálne sa síce už skončilo, po 8 sa tomu zvykne hovoriť už deň, ale sú aj takí, ktorí sa v tejto chvíli len ukladajú k spánku, pretože pre nich sa teda pracovné povinnosti skončili len pred malým okamihom. Tak či tak e, týždeň z mesiaca zvaného február je za nami. Je možné, že nám toho dal, pokiaľ ide o skúsenosti a udalosti už celkom dosť. Lenže ruka v ruke s tým ide aj to opačné. Začína sa 961. pretrorejka v poradí, no a tá si celý ten čas, čo sa obsahu týka hlavnej náplne, všíma predovšetkým postavičky menšie alebo väčšie z oblasti zvanej slovenská a česká hudobná scéna. No a keďže je to tam celkom slušne prepojené, budeme tomu verní aj aktuálne, No, nemožno prehliadnúť ani najväčšiu stratu za ostatné obdobie. Môže byť, že mnohí už zachytili. Ide o dámu, ktorej sme sa za posledné obdobie naozaj veľmi nevenovali, tak to dnes teda napravíme. Či už to chceme alebo nie, hlavnou hviezdou nasledujúcich minút bude Nadia Urbánková. Príjemné počúvanie a teraz aj predovšetkým spomínanie z Banskej Bystrice žela Peter Kršiak. 1983, hneď takto v úvode, májový čas a country beat Jiřího Brabca, v podstate formácia, ktorá najčastejšie sprevádzala 5-násobnú československú Zlatú Slávicu, postupovať spôsobom, akým postupuje e, súčasť e, mienkotvorného sveta, tak takýmto spôsobom postupovať nebudeme. Ono dnes, keď si nakliknete meno, a to vždy keď si nakliknete, alebo zvyčajne, nebudem tvrdiť, že vždy, ale je to dosť vysoké percento. Keď nás niekto opustí, tak sú to články, ktoré si všímajú všetko možné, len nie to, čím ten človek najčastejšie teda na ľudí mal možnosť pôsobiť pozitívnym e, teraz e, zmyslom slova. A aj v prípade Nadi Urbánkovej, keď si naťukáte, tak vás to bude ťahať do skôr tých intimností, alebo sledovať by ste mali napríklad to, že bola to najkrajšia, alebo spevačka s najkrajšími nohami v roku 1967 na Bratislavskej líre. Akú pesničku tam spievala, čo tým chceli autory povedať, toto asi ťažko dohľadáte. Ako som naznačil, týmto spôsobom nepôjdeme, nohy si všímať nebudeme, budeme si všímať eh, ten mm, spevácky talent, ktorý tam nepochybne bol v prípade Nadi Urbánkovej, dámy, ktorá prišla na svet e, ako Nadežda Balabánová a stala sa speváčkou, herečkou, pôvodom z Novej Pakitu svoju kariéru odštartovala na konci 50. rokov v Pardubickom divadle. O niekoľko rokov neskôr sa dostala do divadla Semafor, spolupracovala e, napríklad s Hanou Hegerovou, Evou Pilarovou, spoločne aj s Evou Pilarovou a Jiřím Šlitrom naspievala, dá sa povedať, že svoju takú premiérovú skladbičku, aj k nej sa dostaneme. Amfora, lexikon a preparát. V semafore naplno rozbehla svoju spevácku kariéru. Texty začal písať hlavne Jiří Grossman. V tom čase sa tiež stále viac presadzovala ako herečka Objavila sa aj na filmovom plátne, vrátane Oscarových ostro sledovaných vlakov, respektíve neskôr aj v legendárnej komédii Na samote u lesa. V roku 1970 jej suprafon vydal prvú profilovú LP platňu e, Drahý môj, bol to v podstate taký súhrn dovtedy naspievaných pesničiek. No a tiež sa vtedy začala dvíhať veľmi výrazne popularita a odozva zo strany poslucháčov, čo bolo podčiarknuté aj niekoľkonásobným, 5-násobným víťazstvom v ankete o Zlatého Slávika. V podstate je za celý ten čas, čo sa týka aj československej, aj českej verzie, treťou najúspešnejšou speváčkou, nad ňou len Hanna Zagorová a Lucie Bíla. Nasledovali potom ďalšie profilovky, Priebežne sa pristavíme pri väčšine, je toho dosť, prehrabal som sa a podarilo sa mi teda dať dohromady, dá sa povedať, že dosť výraznú reprezentatívnu vzorku. Treba to všetko brať tak, ako sa bude spievať aj v nasledujúcom titule ešte z apríla roku 1978. Text písal raz Mirek Černý v prípade toho úvodného textíku to bola práca samotnej speváčky, lebo aj Nadia Urbánková si niektoré pesničky otextovala, no ale Mirek Černý teda dal skladbe s poradovým číslom 2 u nás názov Vlídne a s úsmievem. Vlídne a s úsmievem, vlídne a s úsmievem, Vlídne a s úsmievem. šli nadávat a zpívat. A největší zlost a největší vztek a jízlivosti výčitek nepomůžou nikomu a ničemu. Ale přitom všem bych byla ráda, aby si nevykládal někdo moji píseň snad, takže se máte všemu smát. úsměvem blídě a s úsměvem, lépe se na střed terče míří. A hádanky i nejtěžší mnohem nás vyřeší ten, kdo náladu přidá k práci, nežli ten, kdo hlavu ztrácí. Blídě a s úsměvem, blídě a s úsměvem, přízeň i důvěra se získá. tom to nic nestojí a zvítězí i nad hněvem a dá se říct i čertěvem tak líně a s úsměvem, líně a s úsměvem. Áno, v s úsmevem e, ťažko sa prijímajú takéto informácie za tých 28 rokov, čo vysedávam za mikrofónom, tak už mi odišlo množstvo vynikajúcich umelcov, ktorých odchod teda samozrejme nebol príjmaný v s úsmievem. Bolo to treba len prijať, ale zostali aj nesplnené sny napríklad osobne vyspovedať konkrétnu postavičku a Nadia Urbánková sa žiaľ zaradila práve do tohto zoznamu, takže osobný rozhovor ponúknuť nemôžem, len také spomienky, ktoré sú zaznamenané v mnohých encyklopédiách a podobne. Takže k tomuto sa e, budeme mať možnosť aj dnes dostať, e, keď píšeme teda 8. februára roku 2023 Meninový oslávenec na Slovensku tým je Zoja, to je meno, ktoré je ruskou podobou e, ženského gréckého mena Zoe, čo by malo v preklade znamenať život. Dnes naozaj to treba dať do úvodzoviek. E, Milada si pripomína e, svoj sviatok v Českej republike. Krstné meno slovanského pôvodu pochádzajúce zo staroslavenského mena Mlada ktorého význam by mal byť možno prekvapivo pre niekoho práve mladá. Európska komisia prostredníctvom programu pre bezpečnejší internet podporuje v súvislosti s 8. februárom aj Deň pre bezpečnejší internet. Je to organizácia, ktorá o sebe šíri, že na celom svete zabezpečuje sieť v skratke e, s názvom InSafe od roku 2004. Zmyslom je teda upozornenie na ochranu súkromných údajov na internete, najmä na webových stránkach sociálnych sietí. Mnohé spoločnosti aj podpísali zásady pre bezpečnejšie sociálne siete a snažili sa tak umožniť e, užívateľom ľahšie meniť nastavenia ochrany súkromia, ale tak keď už raz idete medzi ľudí, tak treba počítať, že o súkromie v tej chvíli aj prichádzate. Kto to nechce stratiť, tak sa nikde nenaklikáva. Udalosti jednotlivcov aj v súvislosti s tým dnešným termínom máme po ruke celkom dosť. O chvíľočku sa k tomu dopracujeme stále viac a viac cúvame do minulosti, pôjdeme aj do tých 60 rokov, ale ešte na chvíľočku nás čaká aj pohľad do 70 -tých pričom tá tretia pesnička v poradí, to nás vráti za profilovkou nazvanou 24 hodín s Naďou Urbánkovou. Rok 1973 a opäť Naďa Urbánková v hlavnej úlohe nie len ako speváčka, ale aj ako textárka. A v tomto prípade ide o pesničku s názvom Volám te. Volám te. přišlo kouzelné ráno, kraj voní po švestkách. Ptáci trhají zlato z prdel a nikdo netleská. I nebe má slunce zásoby, když koukám z okna ven. A pes mi dává dobré jitro, bude krásný den. Volám tě, volám tě, pojď je tu tráva zelená, volám tě, volám tě, pojď volá ryba nemá. Odpoví ti možná kráva pů, že děti, co jdou k nám, často slýchají píseň mou, kouzelným hrám. Dávám tenhle kou, věří mě a zpívají, že louka není sen, že zvíře, co se na ní pase, není přelud jen. Volám tě, volám tě, pojď je tu tráva zelená, volám ryba nemá. Odpovídi možná kráva bú. Volám tě, volám tě, pojď je tu tráva zelená, volám tě, volám tě, pojď volá ryba nemá. Odpoví možná chyť si vítr, let rychle sem a nenech si vzít tenhle nápad, kousle sebou vem. Volám tě, volám tě, pojď je tu tráva zelená, volám tě, volám tě, pojď volá ryba nemá, odpoví ti možná kráva. možná kráva. A nazrieme v tejto chvíli už teda do životopisu. Ten životný príbeh e, na Urbánkovej ten sa začal teda písať 30. júna roku 1939 v Novej Pake v okrese Jičín. Vyštudovala vyššiu zdravotníckú školu v Trutnové. Maturantkou bola v roku 1957 ako diplomovaná zdravotná sestra. Učila sa aj hre na husličky a v speve sa tiež mala možnosť potom zdokonaľovať tie spevácko-herecké začiatky. Tie sa spájajú s Jaromneřou a Jozefovom. 58. sa zúčastnila tiež e, tzv. Jiráskovho Hronova. Áno, tam jej súbor obsadil s inscenáciou hry Kolébka prvé miesto. V roku 1959 sa stala Eleukou činohry v Pardubiciach. O rok neskôr už bola konferenciérkou armádneho umeleckého súboru Víta Nejedlého, tam aj spievala. V 62. potom prešla do Československého súboru piesni a tancov, učinkovala aj v Laterne Magike. No a v 64., keď dostala príležitosť eh, zúčastniť sa natáčania filmového produktu Kdyby tisíc eh, klarinetu režisera Jana Roháča, tak práve u neho uspela aj v konkurze do semaforu a tam sa už potom začala objavovať v hrách typu Dobře placená procházka. Dostala úlohu Vanilky, aj e, tety z Liverpoolu. Potom tam bol Ďábel z Vinohrad, 6 e, žen Jindřicha 8. a takco Barone. Tiež mala možnosť už spievať aj s country beatom Jiřího Brabca, z tejto doby sú práve prvé jej úspešné nahrávky a my by sme si mohli pripomenúť jednu z tých najstarších, ešte to nebol solový výstup, v tomto prípade apríl roku 1965 a po boku na Urbánkovej aj v tom čase už výrazná dvojica Eva Pilarová a Jiří Šlitr, ktorý ako autor hudby samozrejme spolupracoval opäť s Jiřím Suchým a tanečným orchestrom Československého rozhlasu pod vedením Jozefa Vobrubu zaznamenali aj pesničku s názvom Amfora Lexikon a Preparát. Kdo to ví, odpoví, odpoví mi na otázku, co je amfora. Amfora je, když kříž mě totiž vyznal jeden básník lásku koncem února. Únor bílý pole sílí. Od té doby se zlobí a neví už, co by mi zlýho řek. Má jen stek a já se marně tážu, jak došel k názoru, že máme místo srdce amforu. A proč o tom odpoví mi na otázku, co je lexikon. Lexikon je, když... Chci už znát, jestli snad vyhrála jsem já tu sázku, nebo jestli on. Co nenajdeš v hlavě, najdeš v lexikonu. Proč si asi rve vlasy a ty krásný časy, vyhrát se smá. Pr- jídlo a to, že lexikon je lepidlo, tomu ani nedá spát. Kdo to ví, odpoví, odpoví mi na otázku, co je preparát. Preparát je, když... Žádat duch o radu, ti sedmi krásku vlastnoručne dá. Prečo, Jano, ideš? Reparát. Muž mi šedne a bledne a kšadne, jdem ze mne a zdá se mi chvíle mi, že mě už nepoznává. On lidi nestojí a bydlí v preparátním pokoji, zkrátka chce bejt Svojím spôsobom o samote vypovedá aj pesnička, ktorá tiež v 60. rokoch ponúknutá po boku spoluautora textu, respektíve textára tej českej verzie, Jiřího Grossmana zaznamenala neuveriteľný úspech. Naďa sa k tejto pesničke vracala veľmi často aj v decembri roku 1979, keď e, zaznamenala takú krátkučku solo verziu s klaviristom Ľubošom Svobodom, tak si najskôr vypočujeme práve tento malý úryvok. naposledy říkám, drahý Áno, existujú aj také hm, informácie z tohto obdobia, že keď to malo svoju premiéru, tak eh, diváci eh, zostali najskôr veľmi ticho, potom došlo k neuveriteľnej reakcii, pesničku museli aj za slzenia tamojších sledovateľov opakovať asi zo 6 pretože to zaznamenalo neuveriteľnú reakciu a odozvu u poslucháčov a tento titul sa naozaj tešil výraznej obľúbe, tak si samozrejme vypočujeme aj spoločnú verziu zaznamenanú tentokrát v Československom rozhlase s country beatom Jiřího Brabca v októbri roku 1967. skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž? Daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky, drahý. Tak ti naposledy říkám, drahý. Spomínať môžeme teda aj na Jiřího Grossmana, ktorý zo začiatku bol dosť e, dôležitým elementom pri tvorbe pesničiek na Urbánkovej. E, bol ročníkom 1941 20. E, júla sa narodil. Spolu s Miloslavom Šimkom sa samozrejme zviditeľnil najviac. Oni sa predstavili najskôr v legendárnej Karkulke, čo bol karlínsky kultúrny kabaret a rovnako e, spolu zakladali aj divadelný klub Olympic, e, ktorý sídlil e, v mieste dnešného divadla Y v spálenej ulici a v 67. sa táto dvojica vyznávajúca recesiu, paródiu a niekedy možno pre niekoho až veľmi silný čierny humor dočkala pozvánky do semaforu a tam sa uviedli paródiou na školskú akadémiu nazvanou Besídka zvláštní školy, tými ďalšími úspešnými programami, ktoré uviedli na doskách semaforu boli napríklad 4 e, návštevné dni, večer pro otrlé alebo 5 pupáků, respektíve e, besídka v Rašeliništi. Popularita tandemu Šimek Grossman tak kulminovala po auguste 68, keď e, už boli možno pre niekoho až príliš drsní, čo sa týka politickej e, satíry. S tou potom skončili na jeseň roku 1970 a prešli potom e, skôr na narážky, dvojzmyselnosti a e, taký možno pre niekoho aj apolitický humor, ktorému sa Miloslav Šimek venoval aj po odchode Jiřího Grossmana, ktorý zomrel 5. decembra roku 1971. No a Jiří Grossman ako textár zásoboval mnohých interpretov tej doby, pokiaľ ide o Naďu Urbánkovú, tak svatební prúvod, púlnoc je období zlé, tobie náležel čas, e, skálou chcem se stát, e, respektíve závidím, samozrejme to je jednoznačne základný pilier repertoáru Nadi Urbánkovej. Tie pesničky boli dosť často práve o odchode z tohto sveta, No a nevyhneme sa tomu ani pri tej nasledujúcej spomienke a práve pri pesničke, ktorá ako tradicionál bola dovezená zo zahraničia v júli roku 1967 s textom Jiřího Grossmana to mala možnosť Nadia Urbánková pri prvej verzii naspievať iba pod názvom Skála. thank Jen až má cesta skončí, skálou chci se stát. Jeden bílý kámen ke kameni dát, až přijde den, kdy zavolá mě známý hlas. Skálou chci se stát. Tou bílou skálou chcem se stát. není dát, až přijde ten, kdy zavolá tě známý hlas. Skálou chcem se stát. Já na té půti vzhůru skálou chci se stát, ať tě pouze žádná nemůže odvát, až přijde って tých 60 rokov ešte chvíľočku zotrváme aj nasledujúcou nahrávkou. Nebude to celý čas také chronologické, že by sme išli od tých najstarších po najčerstvejšie dostupné nahrávky, ale aspoň zatiaľ sa darí. Aj ten 69. a spoluprácu s Jiřím Grossmanom si ešte pripomenieme. V tom 69. tiež došlo na úspešný dvojrecitál s Milanom Drobným v pražskej Lucerne a vďaka svojmu hereckému nadaniu a zjavu sa začala zakrátko uplatňovať aj v ďalších filmových tituloch, po klarinetoch, teda v zločine v dívčí škole. Došlo na tie ostro sledované vlaky, na titul Skřivánci na niti, Jiřího Menzla, ďalej návštevy, neskôr na samote u lesa, alebo Lucie a e, zázraky ale aj v televízii a v inscenáciách typu Bahno, Apokryfy alebo Radu za Mahulien aj tam bolo možné túto dámu vzhliadnúť a počúvať aj pesničky. Tu nasledujúcu práve s textom Jiřího Grossmana ale možnosť zaznamenať v roku 1969 a v českej verzii to dostalo rázny názov Povídám, buď sticha. pozrám už aj do výsledkovej listiny e, českej verzie, alebo československej vtedy samozrejme verzie, aj o Zlatého Slávika. Poprvýkrát na toto meno možno naraziť v rámci 6. ročníka medzi úspešnejšími čiže za rok 1967, keď Nadia Urbánková obsadila 10. miesto a v tých ďalších ročníkoch sa pomaličky presúvala do lepších miest a pozícií. Za 68. bola siedmou najúspešnejšou speváčkou, pred ňou len, keď to zoberieme od prvého miesta, Marta Kubišová, Eva Pilarová, Helena Vondráčková, Ivone Přenosilová, Hanna Zagorová a Iveta Simonová. V 69. to bolo komplikovanejšie, vyhlásili sa len prvé tri miesta v jednotlivých kategóriách a za rok 1970 to bolo len o spoločnej kategórií. Až potom v 71. sa to začalo pomaličky vracať k normálu. No a tam už bola Nadia Urbánková na štvrtej pozícii a o rok neskôr si už pripisovala na konto víťazstvo a tak toto vydržalo až e, teda do roku 1976. O rok neskôr už začala kráľovať Hanna Zagorová, ktorej napokon pribudlo na konto 9 zlatých slávikov. No a Nadia Urbánková Samozrejme rozširovala svoj repertoár v spolupráci predovšetkým s country beatom Jiřího Brabca, s ktorým dala dohromady najvýraznejšiu a možno pre niekoho najpodstatnejšiu časť eh, svojho spevníka, ale boli tam aj iné sprievodné formácie. V prípade pesničky, ktorú sme dopočúvali, to bolo teleso zvané Jolies. No a čo sa týka nahrávky nasledujúcej, Niekto se k nám dívá, to je tiež rok 1969, tak orchester e, divadla Semafor. Ten pod vedením Františka Ringo Čecha mal možnosť spolupracovať práve pri tejto pesničke s českým textom Iva Rözlera, ktorý teda opäť v prípade Nadi Urbánkovej možno hodnotiť ako za vydarený. Napokon dnes tu ani slabá pesnička neodznie. se už zpívá, ty ho musíš znát. Za stromem se skrývá, mladý holky má, co mu taky zbývá. чистить. když jistý to by neměl být. Prosím vás, stále se k nám dívá, možná, že je známý. Venku se už stmívá, nesmíme ho znát. Venku se už stmívá, nesmíme ho znát. No, vonku sa možno zotmelo v čase reprízy určite, ale pokiaľ ide o e, tento titul, tak môže byť, že tam niektorí zaznamenali aj ďalší hlások a v tom čase tento hlások ani nemusel prekvapiť. O 10 rokov mladšia Miluška Voborníková, totiž to bola tiež súčasťou tých semaforských girls, ktoré sa objavovali v hrách e, tandemu Jiří Grossman a Miloslav Šimek, tak došlo aj na spoločné nahrávky, toto bola teda jedna z nich. Pre pár eh, správnych veršov si ale zajdeme až k decembrovému času, to je vlastne narodení nový čas Milošky Voborníkovej. 25. decembra od roku 1949 si pripomína tento sviatok. No a 22. decembra 1969 vznikla tá nasledujúca nahrávka. K nej sa dopracujeme, ale samozrejme budeme si to tu vyplňať nielen informáciami zo životného príbehu na Urbánkovej, lebo zase až toľko ich nie je po ruke, ale doplníme to teda aj o fakty, ktoré prináležia k tomu aktuálnejšiemu termínu, k 8. februárovému dňu, takže veci, ktoré s tými pesničkami nebudú mať absolútne žiadnu súvislosť, ale mohli by to na určitý čas aspoň e, premostiť. Čo sa týka vzdialenejších minulostí alebo udalostí, tak rok 1517 by mohol byť tým prvým, za ktorým sa môžeme obzrieť, keď kapitán Francisco Hernández de Cordoba, španielský dobrodruh a moreplavec, oficiálne teda objavil Mexiko. Ono samozrejme už bolo dlhší čas na planéte, ale teda tento termín sa spája s touto udalosťou a s týmto pánom. O 110 rokov neskôr, v 1627. v Banskej Štiavnici sa uskutočnil prvý úspešný pokus o rozpojovanie hornín a ako to najlepšie rozpojíte, ak nie strelným, čiže pušným prachom. Ten odstrel vykonal pán menom Gašpar Weindl 1791. Uhorský snem prijal zákon rozširujúci slobody nekatolíkov, ktorý sa týkal hlavne evanielického školstva a umožňoval zakladanie škôl vyššieho typu alebo štúdium v zahraničí bez dovtedajšieho schváľovania. V 1807 nemali vtedajší súčasníci, čo na práci, tak došlo na bitku pri tzv. Jílovom bola ozbrojeným stretnutím medzi armádou Napoleona Bonaparta a ruskou armádou pod vedením grófa von Benningsena. Konala sa 7. 8. februára 1807 vo východnom Prusku, v dnešnom Bagrationovsku alebo v Kaliningradskej oblasti Ruskej federácie. Skončila nerozhodne, ťažkými stratami na oboch stranách, no a sme nepoučiteľní. Bola jednou z najkrvavejších bitiek napoleonských vojen. To dnes nikto nerieši, že Napoleon vtrhol na ruské územie. Bitka prelomila mýtus o Napoleonovej neporaziteľnosti po 14-hodinovej e, bitke teda nevybojovala ani jedna zo strán jasné víťazstvo. Francúzi síce získali kontrolu nad bojskom, ale bolo to len bojsko zaviate snehom a pokryté tisíckami mŕtvych tiel. Nepodarilo sa len im zničiť nepriateľa, ktorý v noci ustúpil. Obidve strany ale utrpeli ťažké straty a odhady ruských sa pohybujú medzi 15 až 20 tisíc mŕtvych a ranených a 3 tisíc zajatých. Stratených bolo aj 23 kanónov, 16 zástav, až takéto štatistické údaje E, táto správa ponúka. Francúzi prišli v boji o 10 až 15 tisíc mužov a 5 zástav. Niektoré zdroje uvádzajú, že ich straty sa mohli vyšplhať až na 25 tisíc. Bol to maršál Ney, ktorý ráno 9. februára po bitke prechádzal boisko na koni a konštatoval aký masaker a bez výsledku. Až bitka pri Fridlande 14. júna 1807 prinútila ruského cára Alexandra I. uzavrieť mier. No a v Rusku ešte môžeme zostať, lebo v roku 1874 sa v Petrohrade uskutočnila svetová premiéra opery Modesta Mosurského Boris Godunov. Môže byť, že mnohí na toto meno ruského cára natrafili. On žil ešte v 16. storočí na začiatku 17 a ako cár teda sa dostal celkom vysoko, čo sa týka historických údajov a záznamov, ale pre nás dnes najvyššie. Nadia Urbánková samozrejme. Pár správnych veršů. To by mohol byť práve titul, ktorý si teraz vypočujeme. Brabec, Jiří Aplt. To je dvojica, ktorú nevyťahujem v tejto chvíli na svetlo zbytočne, alebo len tak náhodou, pretože sú podpísaní jednak pod touto pesničkou s prievodným telesom orchester Karla Blacha a nič sa na tom nezmení, ani keď budeme počúvať nasledujúcu titul z z roku 1969, pretože práve z, z, v prispojení s týmito pánmi môžeme zostať a pozrieme sa na bratislavskú líru, kde bola Naťa Urbánková vtedy naozaj výrazne úspešná. Ten 69. rok bol tiež pestrý na udalosti, možno pre niekoho najvýraznejšia, tá, ktorá sa spája so staromestským námestím na protest proti okupácii eh, Československa respektíve s Prahou ako takou, pretože mám pocit, že Jan Palach to vykonal inde, ale v každom prípade sa polial benzínom, zapálil, vtedy 21-ročný študent Filozofickej fakulty Karlovej univerzity. E, volila sa aj Miss Československo, vyhlásili ju v Karlovarskom Grand Hoteli Pub, konkrétne teda Kristínu Hanzalovú, herečku z Prešovského divadla. Inflačné tlaky sa v Československu prejavili najmä na trhu s potravinami. Dôsledkom bol nedostatok braučoviny. Na Slovensku bol plánovaný prebytok 20 tisíc tón, lenže slovenské kraje museli dodávať braučové meso do Českej republiky, kde bola situácia veľmi zlá. Bratislavu navštívil známy francúzsky karikaturista Jean Eiffel, ktorý bol známy ako autor animovaného filmu Stvorenie sveta. Ehm, radosť, že sme mohli mať a mnohí aj mali výraznú. Napríklad pokiaľ ide o ehm, majstrovstva sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa konali vo Švédsku. Ehm, zvíťazili tam vtedy totižto československí hokejisti nad sovietským zväzom v pomere 2-0 a toto vyvolalo v našich mestách obrovské nadšenie. Došlo až na búrlivé oslavy, ktoré mnohí nazývali demonstráciami proti okupácii ktoré sa konali najmä v mestách, kde sídlili sovietské vojenské jednotky. Američania sa na to všetko pozerali pekne z výšky, aspoň teda niektorí, lebo loď Apollo 11 e, vtedy oficiálne pristála na mesiaci, takže astronauti e, sa teda prechádzali po povrchu. My nepôjdeme veľmi po povrchu. Rok e, 1969 Bratislavská líra štvrtý ročník. Výťazom sa vtedy stála aj si to teda vychutnal aj v tom zlom slova zmysle Karel Černoch, ktorý tam mal možnosť predniesť vlastnú melódiu s textom Pavla Žáka, titul Píseň o mé zemi. Neskôr, aby mohol spievať, tak eh, líru musel vrátiť za pesničku, ktorá bola tým, čomu sa hovorí to seriózne búchanie si do hrude. Hej páni konšele, titul zase nazvaný e, Jeřím Štajdlom, textárom, hudba Jaromíra Klempířa, interpretom Karel Gott. No a striebornou bola práve Nadia Urbánková. A rovnaký autorský tandem s rovnakým sprievodným telesom je podpísaný aj pod pesničku s názvom Mosaznej džbán. Mosaznej džbán تو ساز лечба A potom chvíli stůj a mysli na svůj kříž. Naplň si vírou svých sonetů rým. Pojď jen dál. naplň si touhou svět, aby tě hřál. Jako sen král, co se jen dětem zdá. Pak ještě chvíli stůj a naplň láskou svůj posaznej čpán. Teď už víš, co dá. píseň všem, co s tebou jdou. Dej snad i víc, než máš, jen nalej plnou číš. Rozdej tu víc, bratislavskou lírou si Nadia Urbánková užila svoje. Bol aj ročník, keď sa tam objavila v šatách, ktoré by na kameru nevyzerali dobre. Buď to bol výstrih, alebo krížik na krku tak ju brali radšej z diálky a keď zblízka, tak len priamo do tváre, aby tam nebolo vidieť to, čo by teda divák vidieť nemal. A svojho času sa o tom teda tiež mala možnosť rozrozprávať. 70. roky, tie si tiež budeme samozrejme všímať, pretože boli naplnené mnohými výraznými titulmi, k tomu sa dostaneme už o chvíľočku. Poďme si prejsť aj 20. storočie, čo sa týka udalostí a začneme na Štrbskom plese, kde sa v roku 1900 8. februára konali majstrovstvá Európy v rýchlokorčuľovaní. Výbuch sopky Montáň Pelé na malom francúzskom antilskom ostrove Martinik z roku 1902. To tiež historici zaznamenali. Z úbočia vulkánu sa do údolia hnal mohutný žeravý mrak rýchlosťou viac ako 150 metrov za sekundu. Rozžavené plyny, teplota 800 stupňov Celzia v spojení s masami lávy a sopečným prachom zničili za niekoľko chvíľ celé mesto Saint-Pierre tá katastrofa si vyžiadala 26 tisíc životov. Prekvapivým útokom japonských vojenských plavidiel na ruskú eskadru sa v roku 1904 začala rusko-japonská vojna. V 1910. založili v Spojených štátoch prvú skautskú organizáciu. Udalosť sa aj pripomína ako Deň skautov za veľkou mlákou kde ešte môžeme zostať. V roku 1915 v Los Angeles sa uskutočnila premiéra e, filmu Zrodenie národa režiséra Davida Griffitha, ktorý stál na strane Južanov. Černosi v tomto titule e, boli vykreslovaní ako ľudia konajúci inštinktívne, ktorí potrebujú usmernenie, ale aj napriek mohutným protestom proti rasistických organizácií mal film na tú dobu obrovský finančný úspech. V roku 1922, už je to teda 101 rokov, nainštalovali v Bielom dome vo Washingtone rozhlasový príjimač. Aj toto nezostalo nepovšimnuté. O rok bude stovka v prípade e, toho, že v americkom nevadskom štátnom väzení Carson City poprvýkrát použili pri poprave plynovú komoru a v ten istý deň došlo aj na prvý televízny prenos na svete, ktorý uskutočnil škótsky priekopník televízie John Bart. Podarilo sa mu vyslať z Londýna cez oceán do New Yorku niekoľko záberov e, malej bábiky, nakoniec si sadol pred kameru aj sám. Takže toto je tiež niečo, čo nezostalo nepovšimnuté. Tento pán sa dostal dokonca v roku 2002 aj na 44. miesto v rebríčku 100 najväčších Britov a v 2006 bol zaradený medzi 10 najväčších škótskych vedcov v histórii, keď bol škótskou národnou knihovňou e, zaradený do škótskej vedeckej siene slávy za takúto vec. Aj neskoršie obdobie samozrejme bolo e, v spojené so zaujímavými udalostiami, na tej plynovej komore, keď sa ešte vrátime, tak aj v roku 1928 poprvýkrát bola použitá ako zariadenie pre výkon trestu smrti, ale boli tu aj našťastie príjemnejšie udalosti. Tu nasledujúcu si mierne rozoberieme po pesničke, tá nás vráti k septembru roku 1973. Opäť country beat Jiřího Brabca, s ktorým je Nadia Urbánková spájana teda najčastejšie, ale došlo aj na iné hudobné teleso, s ktorým mala možnosť nahrávať eh, tzv. dioptrio, keďže ona tými okuliármi eh, bola preslávená. Sama si tento text napísala a vesnička dostala názov Jou, jou. mě uštvat a pak chlapit, nedal by mě jojov, tak častokrát sa mohlo spomínať aj v tom 20. storočí, pokiaľ ide o rok 1926 a v 8. február, tak toto si môžeme spájať aj s tzv. osvobozeným divadlom, čo bola pražská avantgardná divadelná scéna, založená ako divadelná sekcia tzv. 9 silu v závere roku 1925, oficiálne vystupujúca práve od februára roku nasledujúceho. S tým menom Osvobozené divadlo kolektív vystúpil poprvýkrát v Bratislave 17. októbra 1925, ale oficiálne sa divadlo začalo hrať, alebo toto, tento stánok začal fungovať až toho 8. februára eh, roku 1926, keď bola uvedená eh, v sále tak povediať na slupy, tak to sa tomu hovorilo oficiálne, obnovená premiéra Molierovej hry e, George e, Dandin, premenovaná na Cirkus Dandin. Táto hra zostala aj kritikou nepochopená a pravdepodobne aj preto zostal počet divákov veľmi nízky. Počiatky súboru, ktorý pôsobil v začiatkoch osvobozeného divadla, tie siahajú do roku 1923 keď študent Filozofickej fakulty Jiří Frejka so svojimi priateľmi, študentmi dramatického oddelenia Pražského konzervatória a Eleumi Národného divadla e, dal teda, vytvoril voľné združenie poslucháčov Dramatického konzervatória hrajúcich s láskavým zvolením rektorátu, tak toto oficiálne uvádzali, no a 15. mája 1923 uviedli teda aj vlastnú hru Gitarion, označenú ako pseudokomédiu, inšpirovanú Apolinérom. No a počiatočným cieľom bola e, kritika spoločnosti. Divadlo bolo ľavicovo orientované, rozdelené na vodcu a personál. Jeho umeleckými vodcami boli teda Jiří Frejka, Jindřich Honzl, Emil František Burian. No a táto divadelná scéna bola pomerne e, silne ovplyvnená dadaizmom, futurizmom, neskôr aj poetizmom. Programovo sa predovšetkým chcela líšiť od poňatia divadelnej práce dovtedy ponúkanej, ako teda chcela aj reprezentovať veľké tie tzv. E, kamenné divadlá. No a e, názov Osvobozené divadlo, tak toto dal tomuto stánku Jiří Frejka v októbri roku 1925 podľa nemeckého prekladu knihy ruského režiséra Alexandra Tajrova. No a on tú knižku poznal, obdivoval, takže došlo k premenovaniu a v tomto divadle boli uvádzané diela mnohých svetových autorov, presadili sa moderným poňatím scény, veľký dôraz kládli na svetlá, na scéne tanco- tancovali skupinky dievčat. Cieľom bolo vtiahnuť diváka do deja, čím sa dostávali do kontaktu s hercom a osvobozené divadlo je z dnešného pohľadu naozaj legendárnym. Rok 1950, tam by sme sa mohli tiež iba jednou vetou v podstate vrátiť. V Nemeckej vtedy Demokratickej republike vzniklo Ministerstvo štátnej bezpečnosti Zamerané bolo na boj proti špionáži, sabotážam, protištátnej činnosti. V skutočnosti ale išlo o hlavnú inštitúciu represívneho štátneho aparátu. V 1963. v irackom Bagdade sa začal vojenský prevrat, organizovaný vojenskou skupinou socialistickej strany arabskej obrody. Prevratom bol zvrhnutý a následne aj popravený vtedajší iracký premiér. Majstrovstva Európy v Leningrade e, rok 1970 pre československé farby úspešné, keďže Ondrej Nepela tam získal vtedy zlatú medailu, ale na krasokorčulovanie sa v dobrom spomína aj v súvislosti s rokom 1984, aj keď to nebolo len o krasokorčulovaní, ale 8. februára sa vtedy začali zimné olympijské hry v Sarajeve, trvali do 19. februára, Zúčastnilo sa ich celkovo 1272 športovcov, 998 bolo mužov. No a z 49 krajín, takmer 10,5 tisíca dobrovoľníkov, takmer 7400 akreditovaných novinárov, z toho bolo 5030 športových komentátorov. Tými ďalšími kandidátskymi mestami boli vtedy eh, Göteborg, respektíve Falun, a japonské Sapporo. A boli to aj prvé hry usporiadané pod vedením Juana Antonia Samaranča. Československo na týchto zimných olympijských hrách v Sarajeve reprezentovalo 50 športovcov, z toho 12 žien. Najmladším účastníkom bol skokan na lyžiach Martin Švagerko, mal 16 rokov. Najstaršou bola bežkyňa na lyžiach Anna Pasiarová, tá mala 34 a reprezentanti vybojovali napokon dve strieborné a štyri bronzové. Vlajkonosičom bol hokejový brankár Jiří Králík, ktorý bol súčasťou aj strieborného mužstva e, Československa a striebornou bola aj štafeta na 4x5 kilometrov. To bola ženská štafeta Kvieta Jeriová, Gabriela Svobodová, Blanka Paulu a Dagmar Švúbová. Kvieta Jeriová bola navyše aj bronzová v behu na 5 kilometrov, Olga Charvátová zase v zjazde, Pavel Ploc v skokoch z Veľkého mostika, no a aby sme sa ešte k tomu krasokorčulovaniu raz prepracovali, tak bronzovým bol aj Jozef Sabovčík. Takže môže byť, že mnohým sa dokážu vybaviť aj tieto mm, body z minulosti v súvislosti s dnešným termínom. 90. roky na nás počkajú. Mierime opäť za Naďou Urbánkovou, teraz k decembru 1978, opäť spolupráca s Mirkom Černým a tanečným orchestrom Československého rozhlasu. Tento titul dostal názov Až pozde ráno půjdem spát. Častokrát vzpomínám světem řád, pak se pozdě k ránu spát. Až pozdě ráno půjdem spát, až pozdě ráno půjdem spát. Dnes budem dlouho zpívat, pít a hrát, až pozdě ráno půjdem spát. Jak je to dávno, kdo pak může říct, nebo týden možná pár dní. víc čas pro mě. Zkrátka s vámi zůstal tu stát. No, tak mali by sme myslieť aj na iné veci. Ešte v podstate takejto téme môžeme zostať verní aj ďaká nasledujúcemu e, titulu, pretože na nás čaká ešte pesnička, e, ktorá bude o polnočnom období, ale toto bola e, spomienka aj na skladbu s názvom Big Daddy, s ktorou svojho času ako autor prišiel John e, Ludermilk. Ten bol ročníkom 1934 posledný marcový deň sa narodil americký skladateľ, zomrel 21. septembra roku 2016. Takto si pesničku z jeho autorskej dielne do svojho spevníka mala možnosť prevziať práve Nadia Urbánková. Budeme verní ešte mnohým prevzatým skladbám a 70. roky samozrejme boli vyplnené aj známejšími nahrávkami toto sú zatiaľ vyťahované také piesne, ktoré keď som si to prechádzal, tak mi prišli celkom zaujímavé, že by mohli byť s pestrením a hlavne, aby sme netočili len tie najznámejšie tituly. Nech je to čo najpestrejšie a bude to ešte teda vyplnené aj tými naozaj poslucháčsky vďačnejšie prijatými dielami a už o chvíľočku na nás čaká práve várka takýchto titulov, než sa prepracujeme k tomu ďalšiemu, tak 90. roky minulého storočia a 8. február. V 1992. sa začala napríklad nová kapitola kozmických letov, Európsko-americká vesmírna sonda po 16-mesačnej ceste priletela napríklad k planete Jupiter. Rok 1993, a to je dnes jubileum, mnohým možno práve toto vyskakuje ako najvýraznejšia spomienka, keď sa ukončila menová odluka, pri ktorej vznikli koruna Česká a koruna Slovenská, ktorá už teda tiež po zavedení eura 1. januára 2009 e, je neplatnou. Ako zákonné platidlo pri hotovostných peňažných platbách zanikla 17. januára po skončení tzv. duálneho obehu, ale keď spomíname, tak spomínajme na tú slovenskú korunu, ktorá bola oficiálnou menou menovou jednotkou a zákonným platidlom pred zavedením eura a zavedená teda bola 8. februára 1993, keď nahradila korunu Československu ako mena zanikla 1. januára 2009 po zavedení eura ako národnej meny na Slovensku ako zákonné platidlo pri hotovostných peňažných platbách, teda zaniklo toho 17. januára, delila sa na 100 halierov, ktoré nemali oficiálnu skratku, zatiaľ čo Koruna mala teda to SK na konci a boli teda tieto eh, platidlá v hodnotách nominálnych 20 korún, 50, 100, 200, 500 tisíc a tí šťastnejší občas držali aj 5 tisícku. Mince existovali pre hodnoty 10, 20, 50 halierov, koruna 2, 5 a 10. 31. decembra 2003 boli z obehu stiahnuté mince v hodnote 10 halierov, aj 20 halierové. Prvé bankovky samostatnej českej meny rýchlo boli pripravené pred odlukou, postupne uvedené tiež do obehu toho 8. februára 1993. E, bankovky a mince zrušenej československej meny ale ešte zostali v platnosti v určenom pomere ako platidlo novej meny po niekoľko nasledujúcich mesiacoch v oboch štátoch. Najdlhšie v Českej republike to boli mince v nominálnej hodnote 2 a 5 korún do 30. novembra 1993. No a okolkované bankovky, lebo sa kolkovali, tak tie mohli ehm, ešte medzi ľuďmi poletovať do 31. augusta 1993. Okrem toho ešte zostali oficiálne v platnosti aj všetky československé strieborné mince vydané v rokoch 1954 až 92. No a e, vymeniť ich bolo možné do 30. júna 2006, ak to nájdete dnes, ak už to môže byť tak pre zberateľov celkom dobré. Oni si to aj vtedy odkladali mnohí, aj v čase, keď to ešte bolo možné použiť v obchodoch. Dnes už sú to skôr teda zberateľské raritky pomaly možno ešte nájdete niekde zapatrošené na povale v starých nejakých buď nohaviciach <laughs> zabudnutých ak ste tam išli pozorovať bocianov alebo e, v nejakých tých skrinkách, krabičkách môže byť, že aj o polnoci na niektoré mm, typy udalostí je polnoc obdobím zlým, na niektoré dobrým O tom opačnom, negatívnejšom nám bude Nadia Urbánková spievať v zázname z júla roku 1970. využívame na to, že štartujeme väčšinou reprízy tej ktorej petrolejky. Dnes to môže byť trošku posunuté kvôli večernému programu, ale nemalo by to brániť, aby horela aj z 8. na 9. februárový deň, keď už bude minulosťou aj ďalšia várka udalostí, ktoré si môžeme takto pripomenúť z toho ostatného obdobia. 8. februára 2001 bývalý nemecký kancelár Helmut Kohl prijal návrh prokuratúry v Bone, ktorá zastavenie proti nemu eh, vedeného vyšetrovania vo veci podozrenia zo sprenevery podmienila zaplatením pokuty vo výške 300 tisíc nemeckých mariek. Zrejme nebol problém. Vytiahnuť z vrecuška poslanecká snemovňa v roku 2002 v Českej republike schválila zákon umožňujúci občanom zoznámiť sa s väčšinou dokumentov, ktoré vznikli z činnosti komunistickej štátnej bezpečnosti, vrátane zoznamu agentov. Dodnes vyplavuje tento zoznam zaujímavé mená. Britská solo veslárka Ellen McArthurová vytvorila v roku 2005 svetový rekord v oboplávaní e, zemegule v 2006 vláda Slovenskej republiky schválila návrh ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady. Termín predčasných volieb e, vtedy bol stanovený už na 17. júna. Vtedy to išlo rýchlejšie. V roku 2007 prieskumné týmy ruskej spoločnosti Lukoil objavili v Kolumbii ložisko, v ktorom sa nachádzalo asi 100 miliónov barelov ropy niečo nádherné. Václav Klaus bol v roku 2008 v tento deň po druhýkrát zvolený za prezidenta Českej republiky. O rok neskôr švajčiarsky voliči v referende povedali rozhodné áno dohode o rozšírení práv občanov Európskej únie žiť a pracovať vo Švajčiarsku. Matej Valuch e, zadržiavaný v Iráne pre údajnú špionáž bol prepustený z iránskeho väzenia a úspešne sa vrátil v roku 2013 na Slovensko, informoval šéf rezortu diplomacie Miroslav Lajčák spoločne so samotným Matejom Valuchom, ktorý zdôraznil, že nie je v žiadnom prípade špión. Iránske úrady zatkli Slováka v januári toho istého roku pre podozrenie zo špionáže. No a v roku 2017 poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakijovu si zvolili vtedy, alebo nám zvolili. Neviem, nejak som si v ostatnom období ochrankyňu práv alebo ochrancu, ani neviem, kto tam sedí, vôbec nevšímol za posledné 3 roky. Bolo tam určite čo riešiť, ale ako si bol ochranca práv preč ale preč už je dávno aj blondiak s červenou bugatkou. Ani bugatka, ani blond vlasy už nenájdeme. Poďme si pripomenúť titul, s ktorým celosvetovú slávu si mal možnosť na svoje konto pripísať James Arthur Osmond. S tým originálom 16. apríla to bude 60 rokov od narodenia. Nadia Urbánková prišla s týmto titulom v roku 1974, keď jej český text napísal Zdeněk Borovec. že dala jsem se nás. Vždyť on byl blondář s červenou bukátkou a mě šlo tehdy teprv na šestnáct. Já byla hezká holka jako z obrázku, za kterou se otočí i kněz. A říkali, že mám dost času na lásku, proč ale odkládat, co stihnout můžem dnes. hudba začne v sále sladce hrát. Mohli jsme tančiť jako pár běláců, škoda, že smrti. Žiaľ na tie koncertné pódia už ani samotná interpretka, na ktorú práve v súvislosti s jej odchodom v rámci aktuálnej petrolejky spomíname aj na ten 3. september 73. roku, keď sa toto ešte zaznamenalo v štúdiu v Dejviciach s orchestrom Václava Hybša, ktorý bol tým sprievodným telesom ale opäť country beat Jiřího Brabca, ten nám môže vyskočiť e, ako najvýraznejší do pozornosti. Klavirista a kapelník, ktorý stál takmer pri všetkých jej úspechoch. Jeho kapela Country Beat bola spoľahlivým, sprievodným telesom pri nahrávaní pesničiek. Začalo to na festivale v Karlových Varoch, pokračovalo v Pražskom divadle Sluníčko E, samotná Nadia to komentovala slovami, tam sem pozvala Jirku Suchého a ten pak nabídl Brabcovi angažmán v Semaforu. Potom Nadia vyhrala tých 5 titulov Zlatého Slávika. E, no a e, aktuálne skôr v neskôršom období spolupracoval s Karlom Kahovcom, so Šarkou Reskovou. No ale to, čo spolu zaznamenali, tak to tiež stojí za zmienku. Napríklad aj náš návrat ešte k marcu roku 1973. Ono, niekedy to teda s blondiákom s červenou bugatkou nemusí výsť tak, že sa postavíte až pred oltár, ale snívalo sa aj o tejto verzii nejakých životných skúseností. V prípade Nadi Urbankovej to bolo o nejakom tom sobáši ale pesničkovo to až tak neboli, keď to nevíde a snívanie je naozaj veľmi krásne, až se svatební průvod vydá cestou z našich vrat. milá, co víc si můžu přát. Hop, lásko plachá, ať víc a víc se tlachá, odnes mě v náručí, ať se každý poučí. Já doufám, že se páni světkové řádně zaručí. Říkám, svatební průvod slavný, až vyjde z našich vrat. Moje sousedky, co z oken hledí, prasknou se i snad. A závistí hned plet cestou z našich vrat. Veselím teď chvíle voní, bude nám příznivá. O, slzu urodím, jak to často bývá, kolem nás se zhukne dav. Tak jak mu velím rafu, ten kdo se vrací s gratulací, hezky to oslav. nakonec proč ne? Takováhle věc se přece musí oslavit. Říkám, svatební průvod slavný, až vyjde z našich vrat. Máš přeju za sebe, ať bohatý máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž. Až se v bílém půjdu Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou pro vždy rád. Až se v bílém půjdu Áno, ten poslední mužský hlas, aj keď to tak nevyzeralo, tak ten patril práve Jeřímu Brabcovi, ktorý bol o rok mladší od Nadi Urbánkovej. 2. júl roku 1940 jeho narodení novým termínom. Stal sa skladateľom, klavíristom, muzikantom, ktorý sa predovšetkým pohyboval vo vlnách country music, aj si založil ten country beat a bol aj členom Country Music Association na Pražskom konzervatóriu. E, ukončil hru na fagot, štúdia hry na fagot a aby si založil FAP Orchester s touto kapelou hral na klavír rock, rock and roll ešte zo začiatku čo bolo vo vtedajšom Československu niečo naozaj úžasné a vďaka Pomu hrala kapela často aj v podniku britského veľvyslanectva. V roku 1960 na dlhší čas e, ochorel a kapela si našla nového klaviristu, tak založil potom postupne ďalšie formácie Sparrows alebo Karkulka. No a pri účinkovaní s tou druhou e, sa už stal profesionálom, zoznámil sa s Jiřím Grossmanom a v roku 1966 si založili Country Beat Jiřího Brabca s ktorým sa potom preobie, preorientovali na tú modernú podobu, vtedajšiu modernú podobu country music. Kapela rýchlo získala angažmán v divadle Semafor a aj keď to teda trvalo len dva roky, tak sa zadarilo dosť výrazne. Prvým vydaným albumom, ktorý bol pomenovaný podľa tejto kapely, zaznamenali taký úspech, že sa mohli absolútne osamostatniť. Prejavoval sa aj autorsky, predovšetkým v spievaných pesničkách, ale boli to aj instrumentálne skladbičky, no a čo skoro sa s kapelou dostali aj do zahraničia, čo vyústilo tiež v to, že sa v roku 1973 stal prvým, vtedy československým členom e, country asociácie svetovej, no a kapela v tom čase sprevádzala nielen Naď Hurbánkovú, ale aj Karla Kahovca, Výrazne sa tiež pričinil o ich koncerty v zahraničí, ale aj zahraničných interpretov zase e, s touto formáciou spolupracujúcich. Bol tam George Hamilton alebo Moody Brothers. V 91. Country Beat potom rozpustil, začal v českej televízii uvádzať program Country Express Praha Nashville, ktorý sa dočkal viac ako stovky premiérových dielov a Country Beat potom ešte obnovil v roku 2000 ako kapelu, ktorá sprevádzala predovšetkým Šárku Reskovú. S touto speváčkou sa potom po dvoch rokoch aj oženil. Bolo to jeho tretie manželstvo, ktoré ale trvalo len v podstate rok, než teda na prenajatej chate si siahol na život 17. novembra 2003. Takýto výrazný dátum je tým záverečným v prípade životného príbehu Jiřího Brabca, ktorý stál pri zrode mnohých pesničiek a minimálne pri interpretácii, ale country beat eh, bude mať možnosť teda sprevádzať ešte nie jedenkrát na Urbánkovu dnes. Tam v tých 80 rokoch to bolo aj o spolupráci s Karlom Černochom, to je tiež kapitola, ktorú nemožno prehliadnúť. Poďme sa ale vrátiť k júnu roku 1973, keď došlo aj na single s názvom Vilém peče housky. Já dávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chlebem, nebe v očích měl, tím modrým nebem mě zmát. Ach, ach, bohužel. Můj vělém peče housky a málo mě má pod očíčka má ústí a věčně chtěl by spát. Já ráno stojím v krámě a smutná se vám dám, Jen koukejte na mě, pro mě, za mě, jak tu uvadám. Můj muž se s těstem hoští a dělá jako kat. Však sotva přidá droždí, už zývá a jde spát živnost, kde kdo chválí, ať chválí boží dar. Mně nestačí přece oheň z pece, chci mít jiný žár. Můj vilém peče housky a málo mě má rád. On očíčka má úzký a věčně chtěl by spát. Jo, jo, jo, je to tak, je to tak. Chudák holka. Jen mě nelitujte. Vilém zkrátka v noci peče a ve dne spí. Mm jenom ho nelitujte. Já v neděli hned zítra si vyšla do šeta, tam pekařka je chytrá, snad radu může dát. Už z dálky, jak mě vidí, ty oči bledou líc, hned tam proti chvátá holka zlatá, neříkej mi nic. můj dělem peče housky a málo tě má rád, a očíška má úzký a věčně chtěl by spát. Tak, tak, takhle to bylo. Je pěkný, že jí politovala, ale je nesmí taky něco poradila. No, to se budete divit. No. Byl večer, vyšly hvězdy a mě poděl k knín. Já žebřík dala ke zdi a vzhůru na komín. Prý jedna cihla stačí a oheň nemá tak. Teď běhej si marně po pekárně s těstem na rukách. Můj vilém nepek housky a měl mě hodně rád. Už oči neměl ouský a vůbec nechtěl spát. Tak, tak, tak, tak, takhle to přesně bylo. Cože to dala na ten komín? Hm. Cihlu, pánové, cihlu. Jsem zvědavej, kdy je sundá. Na to je čas. Je ráno, slunce pálí, my otvíráme krám a z okolí i z dáry jdou zákazníci k nám. Já volám, housky nejsou a hlasný štěstí vzich. Mám police prázdné, obchod vázne, tomu říkám hřích. Můj vilém netek housky a měl mě hodně rád. Teď pačička má housky a dlouho bude spát. Já volám, housky nejsou a pekař musí spát. Ať město se hněvá, mě to nevá, jen když mě má rád. No, bola to výnimočná situácia, čo sa týka spolupráce pri vzniku tohto titulu, pretože pod textom je podpísaný Zdenek Svierák, človek, ktorý by sa dal označiť za osobu renesančného typu. No a za časy, ktorých sa aktívne spolu na českej kultúrnej scéne alebo za dobu, tak sa uplatňuje aj ako herec, spisovateľ, samozrejme ako textár v tomto prípade inak predovšetkým ako scenárista a dramatik a stal sa aj spoluautorom postavy tzv. najväčšieho Čecha, ktorým je Jara Cimrman. Počas svojej kariéry napísal niekoľko hier aj pre divadlo Jari Cimrmana, ktoré spolu zakladal, ale okrem toho napísal aj niekoľko scenárov k filmom, ktoré sa stali českou klasikou a zdrojom hlášok známych, eh, ktoré sú známe teda mnohým generáciám na zozname diel je aj teda komédia na samote u lesa, kde si aj Nadia Urbánková zahrala Mlinárovú partnerku. Ladislav Smuliak tam teda stvárnil jej manžela v tomto titule a boli tam aj v prípade Zdeňka Svieráka samozrejme ďalšie výrazné tituly, aj tam ten vrchní prchní, aj vratné lahve a tak ďalej. To by sa dalo zoznam rozšíriť naozaj o množstvo titulov aj o pesničky, ktoré dával dohromady predovšetkým s Jaroslavom Uhlířom, ale písal aj pre iných. Keby sme takto bludili s pevníkom, našli by sme toho viac. Dnes teda spojenie takýmto spôsobom s Naďou Urbánkovou, ale nebudeme to točiť len okolo textárov, môžeme sa aj k hudobnému skladateľovi presunúť, napríklad vďaka nasledujúcemu singlu, ktorý bude z roku 1974, aspoň teda z tohto obdobia, by mala byť tá nasledujúca skladbička, e, ktorú Nadia Urbánková ponúkla ako druhú stranu singla Blondiáka s červenou bugatkou a spolupracovala tam hlavne s Bohuslavom Ondráčkom, ktorý bol ročníkom 1932, rodákom z Pardubíc, skladateľom, dramaturgom, producentom. Čo sa týka Eh, spojenia, tak ako zakladateľ Tria Golden Kids to dal dohromady hlavne s trojlistkom Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. On eh, vytvoril aj množstvo pesničiek, ktoré boli úspešné aj na Bratislavskej líre. To bolo teda hneď v úvodnom ročníku Oh Baby Baby, ktoré Marta Kubišová s Helenou Vondráčkovou naspievali a obsadili hneď za Karlom Gotom a titulom Mám rozprávkový dom tú druhú pozíciu. Ale sú tu aj ďalšie úspešné skladby typu Hej pane zajíci, čím zvoní píseň má lampa, my to spolu táhnem dál s tou kamarátkou z mládí, pojď se mnou lásko má, tvá malá Jane, alebo ak by sme sa teda ešte vrátili aj eh, k nejakým tým lírovým popevkom, tak Requiem Evy Pilarovej. Ale teraz to bude samozrejme spojenie s Naďou Urbánkovou, marec roku 1972, ten orchester Václava Hybša môže zostať na našom pomyselnom pódiu, pretože naspievala vtedy aj pesničku s textom Zdenka Borovca Mám ráda žúžu. Tam u karlínských tunelů mě potkal přítel od šnelů a abych s ním šla na výlet, mě sváděl že odveze mě Harlejem a prý se pěkně pomějem a že jsem hrozně roztomilé mládě. A protože znal, jak by ne, jak lákat dívky nevinné, hned koupil kornout mandlí čokoládě. Však ve mně náhle nastal zlom a tak jsem řekla, já jdu dom, ven cukr kandle baštinách prozvané, kde paštili se krocané. Já bývala jsem vyhlášenou dámou. A muži s erbem knížecím, když porvali se s telecím, vždy doufali, že i mé srdce zlámou. A každý s kytkou objednou se ukláněli přede mnou, jak služebníci před svým Dalajlá já jim řekla, občané a načti kytky řezané, ty bramboříky nechci díky, ne. Mám ráda žužu, taková jsem já. Žužu, miluju, co do růže, já chci od muže. žúžu, to si dám ten žúžu, to je vášeň Áno, temperamentné záležitosti, to si mnohí často spájajú práve s Naďou Urbánkou a od toho záveru ako to tam začala ťahať do tých výšok. Od toho sa môžeme odraziť aj pri spomienke na Silvester roku 1978. Nadia Urbanková bola častou hostkou silvestrovských programov, mala čo ponúknuť veselého a zaujímavého a netradičného a ťažko prespievateľného po tejto interpretke. Schválne, či si ešte mnohí dokážu vybaviť aj nasledujúci titul. Potleskom ju vítali minutu tu budu, minutu tu budu, minutu mi tady dejte a já budu, minuta mi stačí, ať bych byla radši, kdyby byli páni dvě minuty k máni víc, minut bych ani nechtěla dvě, mi budou stačit docela a zaspívám vám tady, co mi píseň velí, ale za minutu nestihnu to celý vím, že je to předem ztracený s tím, se musím každopádně smířit, hlasivky se brání, jazyk se láme, zpíváme zůstání. To samé minutami schází na ten kýbl frází. Zříte mě tu potem zalitou, kolena se třesou, oči v slzách plovou, nohy neunesou, ránu osu domů. Kdyby žil pan Chopin, byl by jistě schopen poradit mi s písnitou. Vězte mi to, páni, zdání někdy kláme, hlasivky se brání, jazyk se mi láme, přesto ale pevně stojím klid na země, za to v duši mi to haraší. Vteřiny se řídí, slova se mi pletou, nelze vyslovit i všecko jednou větou jenom konec písne stíny této tísně z mojí duše zaplaší. Lásce státi tváří v tvář, vláčnou píseň zpívat, to je moje v náručí, jak slíbil se nás, počinou ta nechat si ho. bohužel mě ale zle a neurvale život žene dále a to je to, co mě stále duši kruší, přesto ale zpívám, zpívám, jak se sluší tuhle svoji píseň dál a znova slova komolím, vím, že jedna minuta mi chybí, svět se se mnou točí, bože, to je kvátu, tahle píseň skočí v krkolomným sálku. Dore mi pasola, dosila mi, už nemůžu, mami dál. Tváře už mi blednou, bože, to je rána, až ta píseň jednou bude dospívána, nic mi nezabrání zapomenout na ní. Nikdy, nikdy se k ní nevrátím, ještě osm taktů, to je málo inu, díky tomu faktu tady nezahynu. Už za malou chvíli budu ale v cíli. A tak tedy Arie! Áno, potlesk určite zaslúžený. Kto vie, či by sa toto dalo naspievať aj v tom aktuálnom období niekým iným. Samozrejme, Nadia Urbánková bola známa aj tými baladickými skladbami a to jej zafarbenie hlasové vyznelo v týchto tituloch naozaj úžasne, tiež nenapodobiteľne. V závere 70. rokov spolupracovala aj s kapelou, ktorú by možno v jej blízkosti málo kto očakával. Konkrétne sú to kroky Františka Janečka, tak si, keď sme už v tom 78. boli, vďaka Silvestru, poďme pripomenúť aj december tohto roku, teda toho spomínaného, keď e, práve s krokmi dávala dohromady pesničku dovezenú z Polska. Severin Krajevský, podpísaný pod mel- melódiou, Mirek Černý písal ten český text, inak pôvodne Magdalena Mária Čapinská. No a kroky ju sprevádzali práve v skladbe jednej z tých výraznejších z tohto obdobia, nazvanej Remédium. Môže to být na nejvýš týden, týden, co rádi s tebou pili a ty si mu říkal, kamarádi, a kde pak jsou v téhleté chvíli? Náhle sem žádný nezavítá, náhle se žádný neohlásí. Teď, když už nejsi, čím si býval, Vím, jak ti je, že připadáš si sám. Nejlepší přítel, blízký a stálý, ten, který s tvými své prsty pálí, zůstal tu s tebou, hlídá tvá přání, ví, o čem ví, že je pouhé zdá. keep, keep back. vždy tu Tvůj dům až krány pohasíná, A teď je stále, stále prázdný. Tak rychle tvůj svět zapomíná. Úspěchy jsou až příliš krátké. Přízeň se záj s nimi vzdálí i ty sám si zapomínal na ty, ty, které dřív si chválil. Nejlepší přítel, blízký a stálý, ten, který strými své prsty pálí, zůstal na sever, do Polska sa obzerali mnohí, čo sa týka inšpirácie a ešte chvíľočku zostaneme takto orientovaní a aj v blízkosti kapely kroky Františka Janečka, líder, ten je ročníkom 1944, producent, hudobný skladateľ, klávesista, kapelník František Janeček, tie kroky zakladal s Milanom Dykom v 75. Ešte boli krokmi, potom neskôr boli kroky Františka Janečka a spolupracoval aj s tou Janou Kratochvíľovou, aj s Michalom Davidom samozrejme predovšetkým. Potom tam nabehli aj Pavel Horňák, Marketa Muchová, Iveta Bartošová, tam bolo tých spevákov celkom dosť. Pre tú svoju nezameniteľnú vizáž aj správanie tak ten zvuk kapely čerpal prevažne z talianských lokálnych hitov a na svoju dobu to bol unikátny súbor zložený zo spevákov vo veku od 12 do 60 rokov a kapelu často prezývali ako Cirkus Frantianečka. No ale zostali tu pesničky, ktoré si dodnes mnohí pospevujú. Môže byť, že aj tá, ktorá nám doznela, sa zaradila medzi také tie vydarené kúsky ktoré tu máme možnosť si dnes pripomenúť a ešte by sme si mohli jednu z apríla roku 1979, ktorú tiež, teda, čo sa týka melódie, doviezli z Polska Jan Stanislav Vroblevský. Ten sa podpísal pod muziku Agnieszka Osiecká ako textárka polskej verzie, ten český text písal Jaroslav Machek, No a Nadia Urbánková to za sprievodu skupiny Kroky naspievala pod názvom C-dur a mol. je dar. Víš, že chci Prstok, a tak cvičí cedur a mol, jak se dá. Ví, že získat přízeň mou může pouze čistou hrou. Wakaka, kadakaj, kadakaj, wakada, kadakaj, trémou svouší. Tak rád by se učil skrytý pouští, já však vím, že kuráž má znáky slova. y krokom ešte ako takým budeme síce verní chvíľočku, ale iba pesničkovo, už to nebude o sprievodnej kapele, ale tie kroky tam budú dôležité, tie naše smerujú aj k dnešnému kalendáru. Joshua Kedishon, ročník 1963, takže je to také jubileum. Rodák zo Santa Barbary v Kalifornii, spevák, skladateľ, klavirista, aj spisovateľ, ktorý začínal s hrou na klavíri, keď mal 12, keď mal 15, začal skladať prvé pesničky a v 93. ako 30-ročný ponúkol prvý album, inak malo by ich byť 11 na jeho konte a celkom sa darilo hlavne v tých 90. rokoch, keď mal e, v prvej polovičke dva výrazné tituly Jesse v decembri 93 a Beautiful in my eyes v máji 94. To už bola minulosťou životná cesta interpreta, ktorého si pripomíname v rámci teda tej domácej scény českej slovenskej, pretože v roku 1931 sa v Brne narodil Milan Chladil, ktorý sa síce vyučil krajčírskému remeslu, ale popri tom študoval aj spev na tamojšom konzervatóriu vo svojom rodisku a v štúdiu potom pokračoval aj v Prahe. Spievať začal s orchestrom Erika Knirša, potom prijal ponuku Karla Vlacha. Od roku 1956 sa stal takmer na 30 rokov spevákom tohto orchestra. Po boku Ivety Simonovej vytvoril s ňou nezabudnutelnú spevácku dvojicu. Úspešné boli mnohé duety, Medva a čas, Amore, Amore, Deti spírea, Sentimentálni, Santa, Anna Maria, O nás dvou a tak ďalej a tak ďalej. Počas svojho života nahral Milan Chladil viac ako 350 pesničiek, aj solové tam boli samozrejme. Mnohé z nich sa stali úspešnými. V hudobnom divadle v Karlíne účinkoval aj vo viacerých muzikáloch. Môže byť, že možno najvýraznejším je My Fair Lady, ten životný príbeh skončil dosť skoro, mal 53 rokov 28. júna 1984. Do 80. rokov nahliadneme aj v prípade Nadi Urbánkovej, to bude už viac menej tá záverečná hotinka, keďže zvyčajný blok, eh, predovšetkým slova, je presunutý do večerného termínu ale ak už som spomínal kroky, tak poďme si pripomenúť aj skladbičku, ktorú pre ňu napísali Zdenek Laštovička a Miloš Dražil a so štúdiovým orchestrom a s bezinkami to mala možnosť v apríli roku 1978 zaznamenať pod názvom Máš ke mne jen kroků pár. Proč tady náhle zú mě za sklenom neuvidíš. Tak si pospěš, milý hoku, ty můj jedinej. Zvedni oči, zmuž se trochu výš, se podívej. Tam je ta, o které, tam je ta, o které sníš. Romeo, když tenkrát za svou Julí šel, určitě měl v očích žár. Když ji pod balkónem svoje vyznání pěl, máš ke mně jen kroků pár. Volám na něj z okna spoustu pádných důvodů. Tak se neboj stisni kliku výjdi do schodu. Já jsem ta, o které, já jsem ta, o které sníš. Láska je vlídné větší žár. Když jí pod balkónem svoje vyznání pěl, máš ke mně jen kroků pár. Volám na ní od spoustu pádných důvodů, tak se neboj stisni kliku výjdi do schodů. Já jsem ta, o které, já jsem ta, o které sníš. Hodím tiše jako vánek, snad tam nezavrše zámek, dům šel dávno spát. Nevíš, jak mi srdce buší, když stěny mají uši, pojď nebudeš litovat. Čekám jenom, až za tebou dveře zapíš žádnou. Nepustím tě nikdy nikam víc, už za žádnou. Potom si vyčítej, prosně a stokrát chtěj pryč. Zapnu a zahodím, zamknu a zahodím klíč. <laughs> zamknu a zahodím, zamknu a zahodím klíč. Keď som sa prehrabával v pesničkách na Urbánkovej, tak zhruba 60 mi vyskočilo takých výrazných všetko <laughs> určite nestihneme, ale aby sme v závere, lebo už ideme do finálnej hodinovky, počúvali a pripomenuli si aj 80. roky, keď tiež zaznamenala celkom zaujímavé tituly, tak sa presunieme tiež do tohto obdobia než dôjde na prvú a celkom rytmickú záležitosť, aj keď ten začiatok tomu nebude nasvedčovať, tak Poďme si pripomenúť mená aj tých, ktorí si svoje narodeniny pripomínali práve 8. februára z tých vzdialenejších ročníkov. By to mohol byť rakúsky staviteľ talianského pôvodu a cisársky dvorný architekt Johann Baptista Martinelli, to meno nemusí nikomu už dnes hovoriť niečo, alebo teda je tu minimálny počet možno. Bol ročníkom 1701, ale bol aj projektantom budovy, v ktorej je dnes univerzitná knižnica v Bratislave a aj spoluúčastníkom prestavby Bratislavského hradu. John Ruskin, britský maliar, básnik, spisovateľ, filozof, vedec, ten sa narodil v roku 1819. je väčšie a výraznejšie osobnosti, to sú neskôr narodení, hlavne Žil Verne, ten bol ročníkom 1828, považovaný za zakladateľa science fiction žánru, rodák z mesta Nantes, francúzsky spisovateľ, tie jeho knižky dodnes obľúbené, boli hlavne medzi mládežou, teraz neviem, asi skôr tí pamätníci sa k tomu už vracajú a skôr narodení, aj keď je možné, že aj teda mladšie ročníky si dnes e, prečítajú nejakú tú knižku, aj keď je to už teda menej pravdepodobné. E, tie jeho filmové, aj teraz filmované tituly 5 týždňov v balóne, môže byť, že mnohí si tiež vedia vybaviť. On s tým mal trošku problémy, Eh, keďže hľadal vydavateľa, napokon sa našiel nakladateľ, s ktorým sa zoznámil v roku 1862 a ten mu ponúkol za tento eh, knižný titul 10 tisíc frankov, čo bolo na vtedajšie pomery slušná suma. Román mal obrovský úspech, preto potom uzavrel so Žilom Vernom exkluzívnu zmluvu na 20 rokov, v ktorej sa zaviazal, že napíše dva romány ročne za honorár 20 tisíc frankov, čiže 10 tisíc za jeden. A táto zmluva ho finančne zaistila, umožnila mu živiť sa iba písaním a um, vydavateľ s ním bol ako autorom naozaj spokojný, keďže mu zabezpečoval nadštandardné príjmy a preto mu honoráre postupne zvyšovala, 5 krát sa menila zmluva, takže si Žilvern mohol dovoliť aj také veci, ktoré pre iných boli tiež science fiction v tom čase, čiže nejakú tú vilu, jachtu. Veľa cestoval, navštívil aj severoafrické pobrežie, aj Baltské more, aj Spojené štáty, aj Rusko a, a ďalšie krajiny, takže mohol to vidieť aj z jednej, aj z druhej strany. Do toho Ruska môžeme tiež upriamiť pozornosť, aj keď teda niektoré zdroje uvádzajú ako deň narodenia tiež 7. február, ale je tam aj 8 a rok 1834. Vtedy sa mestečku Tobolsk narodil neskorší ruský chemik, autor periodickej sústavy chemických prvkov Dmitri Ivanovič Mendelejev. Už mohol byť spomínaný tento mesiac, pretože 2. februára sa jeho životný príbeh v roku 1907 uzavrel. Pre rozpory s vládou musel aj opustiť Petrohradskú univerzitu, nikdy sa nestal členom Ruskej akadémie vied a ako uznanie dostal od Kráľovskej spoločnosti v Londýne napríklad aj medailu. Všetci chemici ho uznávali, jeho dielo ovplyvnilo vývoj všetkých odvetví akademickej chémie a na dôkaz e, svojej úcty mu spoločne venovali aj pohár z hliníka, vtedy najvznácnejšieho kovu, než sa teda hliník odsťahoval do Humpolca. Zomrel na chrípku v Petrohrade toho 2. februára 1907. Dve metá ešte z toho 19. storočia. V Želiezovciach sa v roku 1843 narodil kuchár hotelier Eduard Sacher, ktorý vylepšil recept svojho otca, Franca, na tortu, ktorá dostala názov Sacherová torta. Vylepšil typickou čokoládovou polevou a maruhľovou marmeládou, odvtedy je jednou z najznámejších špecialít Jedne a pripravuje sa podľa originálnej a prísne, prísne tajnej receptúry. Eduard Sacheraj vo Viedni zomrel 22. novembra 1892. No a ročníkom 1845 bol rodák z Dobšinej, inak policajný úradník, neskôr Gustav Lang, ale zviditeľnil sa tým, že bol jedným zo spoluobjaviteľov Dobšinskej ľadovej jaskyne. Aj 20. storočie je plné celkom zaujímavých postavičiek, ale neskôr sa poďme previesť expresom, ktorý bol prázdny svojho času, ale boli tam dôležité postavy, e, ktoré sú obsahom pesničky s textom Mirka Černého, orchester Československej televízie a november roku 1979. prázdný expres, prázdný expres odjíždí. Bůh ví kam, tak náhle musí jet nekonečnou tmou, kde moment má sto let. Oh, oh, proč mě prázdný expres odváží? zní jen písně kolejnic a ten vlak, kde sedím, už nezastaví nic. Oh, oh, proč mě prázdný expres odváží. Záhadný jak sen, to zdát si dám, v tomhle kupe jen se mnou byl. A co říkal, už si nevzpomínám, vím jen, že vystoupil. Yeah. Prázdný expres, prázdný expres, prázdný prázdný expres, prázdný expres, prázdný expres, prázdný expres odjíždí. sama, samozrejme. Muselo tam byť aj nejaké to sprievodné teleso a spomínali sme teda na prvú z ktorá nás už pomaličky teda presúva do tých 80 rokov, aj keď ešte záznam je samozrejme z toho predchádzajúceho obdobia. Ale Prázdny Express bol neprepočutelným titulom tiež aj v podaní práve Nadi Urbánkovej. Nahrávka, e, ktorú dávala dohromady s orchestrom Československej televízie pod vedením Václava Zahradníka. Inak originál One Way Ticket, skladba, ktorú natočil americký spevák Neil Sedaka ešte v roku 1959. E, skladba bola pôvodne na B singla O Carol a známou sa stala aj vďaka cover verzii od e, britského zoskupenia, takého diskotékového s názvom Eruption. Tá cover verzia bola točená pre ich druhý štúdiový album a v Európe v prvej polovičke roku 1979 bola verzia od Eruption aj veľkou hitovkou. Prvé miesto obsadila v Rakúsku, vo Švajčiarsku a do prvej desiatky sa dostala aj v rebríčkoch v Nemecku, v Holandsku a vo Švédsku a dnes je jednou z najznámejších piesní tejto kapely. Spolu ešte samozrejme aj s ďalšou hitovkou I Can't Stand the Rain, ktorá by tiež mohla byť známou nahrávkou. Tých verzií samozrejme vzniklo viac, ale my sme počúvali teda na Urbánkov už ako koho iného, dnes. A budeme spomínať aj na ďalšie pesničky z 80 rokov, ktoré si získali nejakú tú odozvu, aj keď to možno nebude nič moc, nič moc je aj názov tej nasledujúcej skladby, už pôvodnej, dáme si aj niečo z pôvodných titulov a schválne maj roku 1983, či sa niekomu vybaví táto 40-ročná záležitosť, ktorej autorom hudby bol Jiří Brabec a text písal Jaroslav Machek. Nade všechno je mu jeho klavír. Vždyť je to moje černobílá láska. 87 kláves a pak teprv já. 88, Nadě, pozor večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví je. To je přece ta nejpříhodnější doba, ne? Ještě, že klavír ví, má. Já jsem vždycky žila v domění, že když se mužské rozhobe a ožení, tak jeho lásky plné hlazení patří jenom jeho ženě drahé. Uh! z okna schodí. Snad mi někdo odpoví, snad ho budu moci věnovat ti pánovi, jenž nemá v kapse na nový, takže klavír zdarma se mu hodí. ktorým to nič moc e, nepripadalo ani čo sa týka hereckého umenia na Ďurbánkovej. Ako herečka si odbila premiéru e, v roku 1959 v Pardubickom divadle. Systematicky postupovala až do inscenácie Hoffmanových poviedok v pražskej laterne Magike. V 64. ako už bolo povedané ju režisér Jan Roháč angažoval do filmovej produkcie titulu Kdyby tisíc klarinetu a do divadla Semafor, kde vystupovala aj s Pavlom Bobkom, Jitkou Molavcovou, Zuzanou Burianovou a spomínanými e, Miluškou Oborníkovou, Miloslavom Šimkom, Jiřím Grossmanom. Za bicie si tam sa dal František Ringo Čech. Tou najznámejšou pesničkou z tohto obdobia teda titul Drahý môj, dueto s Jiřím Grossmanom také netypické, keďže on tam rozprával, ona spievala. Ale e, samozrejme, boli tam ešte aj ďalšie nahrávky. Mám pripravenú pochopiteľne aj tú najočakávanejšiu z tohto obdobia, ale ešte je na ňu priskoro. E, bola prítomná aj e, v podstate ako baletka v Šantáne. Dostala postavičku v poviedkovom filme Zločin v dívčí škole v réžii Jiřího Menzla. Spolupráca s ním potom pokračovala ďalej ako jedna z mála českých herečiek si zahrala v Oscarovo ocenenom titule Viktorku eh, v ostrosledovaných vlakoch a Jiří Menzel obsadil na ňu aj do svojich ďalších úspešných filmov. Lenka eh, v takej trpkej komédii Skřivánci na niti, prípadne už spomínaný titul Na samote u lesa, manželku Ladislava Smuliaka tam stvárnila. Z ďalších úloh možno Dáma v penziónu pro svobodné pány, eh, sestra Mahulieny v inscenácii za Mahuliena, sebe samú si zahrala v romanci Za korunu a speváčku stvárnila aj v hudobnej komédii Hodinářová svatební cesta korálovým mořem, ale bol tam aj dramaticky to titul Nemožná, z roku 1987. A keď hovorím o tých hercoch, tak aj v dnešnom kalendári ich nájdeme požehnanie celkom. Čo sa týka tých, ktorí sa touto cestou svojho času vydali. A túto zostavu si pripomenieme po pesničke, ktorá nám pripomenie Naďu Urbánkovú opäť vo verzii 1983 eh, podstate v tom čase spolupracoval dosť úzko nielen s country beatom Jiřího Brabca, ale aj s Karlom Černochom, ktorý sa mal možnosť objaviť tiež v pesničke. Rovnako text písal Jaroslav Machek. Bude to zároveň aj spomienka na autora melódie Dallasa Fraziera, ktorý bol rovnako ročníkom 1939 ako Nadia Urbánková, ale jeho odchod si spájame s minuloročným januárom. Tak málo ponúknem v tejto chvíli a tak málo je aj pesnička, ktorá na nás čaká. môže byť, že túto Elvíru pôvodne mnohí zachytili aj v podaní Michala Tučného, mám páru. Aj on ponúkol svoju verziu svojho času v tých 80 rokoch. Presunieme sa aj za ďalšou nahrávkou, ktorá už je ale z tých pôvodných a tam práve Karel Černoch je podpísaný ako autor hudby a ako Naďu videl temperamentnú. To si pripomenieme po tom, čo si prejdeme teda zoznam ďalších nových oslávencov. S tým aktuálnym dátumom sa spája aj Šimon Jurovský, ktorý bol rodákom tu z nedalekej Uľanky, čo je dnes už mestská časť Banskej Bystrice, ročník 1912, bol hudobným skladateľom aj dirigentom a pôsobil tiež ako riaditeľ Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, čiže Sľuku, a bol aj umeleckým riaditeľom opery Slovenského národného divadla. Eh, Lana Turner, ktorá sa narodila, aj keď niektoré zdroje uvádzajú rok 1920, tak mal by to byť aj mm, skôr ten 21. V každom prípade americká filmová herečka, známa z viacerých titulov, možno zrodila sa hviezda alebo poštár zvoní dvakrát. By mohli byť známe, ale čo je to proti titulu Niekto to rád horúce, v ktorom si zahral americký herec, komik Jack Lemon, držiteľ dvoch Oscarov, narodený 8. februára 1925. Sám sa svojho času nechal počuť, keď povedal, nikto si nezaslúži zarábať také veľké prachy a už vôbec nie my herci. Asi by s ním mnohí jeho kolegovia nesúhlasili. Vlastimil Berdrná, ten bol ročníkom 1929, pražským rodákom, tiež hercom. Eh, ktorý mal možnosť eh, aj v divadle na Zábradlí, aj v divadle pod Palmovkou vybudovať si množstvo svojich priaznivcov. Pre televíziu nadaboval postavu Homera Simpsona v kreslenom seriáli Simpsonovci, ale keďže už potom neskôr kvôli mozgovej mrtvici nemohol pokračovať, tak ho nahradil eh, Vlastimil Zavřel. James Dean, tak to bola a zostala legenda Eh, predstaviteľ nezávislosti rebelstva mladej generácie, ročník 1931, známy aj z filmu Rebel bez príčiny alebo z titulu Na východ od raja. Ten jeho životný príbeh sa uzavrel veľmi skoro. To mal iba 24, keď zomrel 30. septembra 1955. S muzikou, alebo respektíve s filmom, mal veľa spoločného aj hudobný skladateľ filmovej hudby John Towner Williams, Narodený v roku 1932, zložil hudbu aj k takým titulom ako Hviezdne vojny, Jurský park, Čeluste, Indiana Jones, Schindlerov zoznam, Superman, Harry Potter, takže je toho dosť. Vďaka 45 nomináciám je označovaný za najviac nominovaného umelca na cenu akadémie, teda vtedy ešte bol žijúcim aktuálne, priznám sa, nemám dohľadané, ale snáď ešte je medzi nami, lebo inak najviac nominovaným bol Walt Disney, ktorý mal o jednu nomináciu viac. To prvé ocenenie získal John Williams v roku 1971 za adaptáciu hudby k muzikálu eh, Fidlikant na streche. Nick Nolte, ročník 1941, tiež americký herec, môže byť dostatočne známy, svojho času vyhlásený aj za najpríťažlivejšieho muža planéty. No. Tak všetci sme sa do zoznamu nikdy nemohli zmestiť, ale svojho času bol aj e, zatknutý za jazdu pod vplyvom alkoholu. Až tak príťažlivo e, sa teda e, nechal vnímať, že ešte aj títo po ňom vybehli. Eva Jakoubková, tá bola ročníkom 1952, česká herečka, mnohí si môže byť, že vybavia hlavne seriál Inžinierská Odisea, kde bola dosť výrazná, ale samozrejme boli tam aj ďalšie e, filmové a televízne tituly, v ktorých mala možnosť byť zastihnutelná. A aj ako manželka Petra Nováka v závere jeho života a potom už neskôr v závere svojho príbehu, ktorý sa skončil v júni roku 2005. Údajne teda jej alkohol dopomohol k odchodu skorému. Žiaľ teda, no to by mohla byť e, v podstate tá posledná z hereckého sveta. Zvyšných oslávencov si pripomenieme po pesničke. Ako som už naznačil, v tomto prípade autorom hudby Karel Černoch, text písal Jaroslav Machek v máji roku 1983 a prítomnou bola teda aj Nadia Urbánková, preto môže byť, že názov piesne má znenie Ja taky. Ja taky. Vy taky, dámo, vy taky. Ja taky, ja taky, ja taky, ja taky, ja taky, ja taky jsem chvíli v dáma. Ja taky, ja taky, ja taky, ja taky, ja taky, ja taky vlastní už pána. Má jeden klad, ví, kde čas brát, zatímco ja zastápu, kde dřív začít. já taky, já taky, já taky, já taky vařím mu jídla. Já taky, já taky, já taky, já taky, já taky, já taky postrádám křídla, křídla a čas. O, je to slast, na něj se dívat, jak on všechno stačí. Stačí číst si denní tisk, stačí se kouknout do všech míst, který se různá města mísí. Stačí vnímat tichý dom, stačí si pustit gramofon, stačí to všechno pouze sám své krásy pleže sní. Stačí mi říci jenom klid, když nám Egypt schodí z si. Stačí vážně víc než já, přitom se méně naběhá. Na schvál se si kouknout k nám. Dámo, já taky trable mám. Dámo, já taky trable mám. taky, já, taky, já taky, ja taky žehlím a látám, já taky, já, taky, já, taky, ja taky, já, taky, ja taky pořád se pátám, můj ideál stále je dál, zatímco můj den zdá se stále kratší. Já taky, já taky, já taky, já taky, já taky, já taky smažím a sníčím, já taky, já taky, já taky, já taky, já taky, já taky nemám si díčí, stal mi je čas, o je to slas, vidět, jak můj pán všechno v klidu stačí. se kouknout do všech míst, který se různá tě slavní Stačí vnímat tichý dom, stačí si pustit gramofon, stačí to všechno pouze sám. Stačí krásně pleže sní, stačí mi říci jenom ty, když náhle kytku schodí tím si. Stačí vážně být, než já, přitom se méně naběhá, na svál se přijďte kouknout k nám. Dámo, moja taky trable mám. Dámo, já taky trable taki Já taky, já taky, já taky, já taky, já taky, já taky, já taky, já taky, já taky, já taky, já taky, já taky, já taky, já taky, já taky, já taky, já taky, já taky, já taky, já taky, ja taký, ja taký. Karol Černoch, aj na neho by sme si v tomto roku mohli posvietiť, keďže 12. oktobra to bude už o nedožitej 80 v jeho prípade. V závere decembra sa dalo spomínať, to už bolo 15 rokov od odchodu, tak takto aspoň okrajovo v súvislosti s pesničkami, ktoré vznikali pre Naďu Urbánkovú, ale jeden jubilant e, tohto ročný ešte priestor dostane, bude sa o ňom hovoriť v máji hlavne, tiež bude to o ročníku 1943. Pripomenieme si zároveň ten prvý titul, v ktorom sa Nadia Urbánková objavila pred filmovou kamerou, ale e, k tejto verzii sa dopracovali trošku neskôr, v roku 1989 to vznikalo v Československom rozhlase. Táto verzia pesničky autorského tandemu Jiří Šlitr a Jiří Suchý, keď sa za spevácky mikrofón v tomto prípade postavil aj Ludek Sobota a nebol jediný pán, ktorý tam prišiel v pozícii toho nápadníka e, aj minuloročný 80 e, Jozef Dvořák a najstarší z tejto zostavy Petr Nárožný výnimočný ako spevák, pretože zvyčajne sme ho počuli skôr v pozícii hereckej a Macha Šebestová to si asi ani mnohí nevedia predstaviť e, v inom znení, než práve e, s Petrom Nárožným, tak si ho teraz pripomenieme ako speváka v blízkosti Nadi Urbánkovej, keďže mali možnosť sa zúčastniť nahrávania piesne, ktorú inak v tom e, filmovom titule mali možnosť naspievať Hanna Hegerová samozrejme s dvojicou Valdemar Matuška a Karel Gott. Ale ako to išlo tomuto štvorlistku, to si pripomenieme práve v pesničke nazvanej Tak, aby ste to viedela. byste pořád seděla a nevydala hlásku a to se přece nedělá a já vás varuju, tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás miluju. Já nemám ráda muže, prachy, oni u žen si štěstí kupujou. To nejsou muži pro mě, mě nejspíš získá si ten, který přijde skromně a tiše prohlásí. Ty byste pořád seděla a nevydala hlásku a to se jsem nedělá a já vás varuju, tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás miluju. Ten, který přišel včera do naší ulice za večer řeknu ano, tak tiše zašeptá. Vy byste pořád seděla a nevydala hlásku a to se přece nedělá a já vás varuju, tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás milu Tak a mám ji na krku. Já gratuluju. No, mám na krku. Naďu Urbánkovú. Kdyby tisíc klarinetu, tak to bol mierumilovný titul, kde sa všetky zbranie pri vstupe na určitú pôdu menili na hudobné nástroje. Využili to aj Jiří Šlitra a Jiří Suchý, práve tento námet ktorý sa objavil v scenári, na ktorým sedel Jiří Suchý s Jánom Roháčom, režisérom. Tým ďalším režisérom bol Vladimír Svitáček. No a hlavnými hviezdami samozrejme Valdemar Matuška, Jana Brejchová, Hanna Hegerová, Eva Pilarová, Karel Gott, aj tandem Jiří Šlitr, Jiří Suchý, Zaspievali si aj Jiří Jelínek, Jana Malknechtová, Pavlína Filipovská a svoj priestor tam, aj keď nenápadný, naozaj nenápadný dostala Nadia Urbánková, tak sa k tomu mala možnosť takýmto spôsobom e, vrátiť. E, to bola spomienka na aj Václava Hybša samozrejme, ktorý so svojím telesom to e, viedol. Tento pán rodák z obce Police nad Metují, ten je ročníkom 1935, hudobníkom, trúbkárom, dirigentom, aranžerom, kapelníkom, svojho vlastného tanečného orchestra, pričom on sám začínal s hudbou ešte v detskom veku v kapele svojho ocina, tiež Václava Hybša a neskôr sa učil hrať na trúbku. So svojím tanečným orchestrom sprevádzal celý rad českých hviezd pop music, asi najčastejšie eh, Valdemara Matušku, ale Známa je spolupráca aj s Jirkom Kornom, tu sa hlavne vybaví pesnička Můj dědeček mě učívával jodlovat, ktorú Jirka Korn naspieval a tiež ťažko prekonateľným spôsobom. Inak orchester vystupoval často v československej televízii, predovšetkým v programoch estrádneho typu, čiže Silvestre, Televariete a bola tam aj súťaž Spieva celá rodina, môže byť, že si mnohí dokážu vybaviť eh, program tohto typu. My máme možnosť dnes počúvať predovšetkým teda nahrávky Nadi Urbánkovej s týmto telesom, ale nie je to len o tom. Ešte tu budú znieť aj iné veci a už by sme mali pomaličke e, prejsť k tým ešte baladickým záležitostiam, kde ten hlas opäť krásne znel. Ale toto mi nedalo, aby sme si nepripomenuli. A ešte tu budú aj iné nahrávky, keď tak e, siaham po takých netradičnejších tak môže byť, že jednou z nich bude aj skladba, ktorú Nadia Urbánková otextovala melódia Jiřího Brabca, ale štúdiový orchester prítomný vo februári 1976. Skladbička s názvom O Honzovi a nenasytné princezne, princezne Máne. To je titul, ktorý by mohol byť tiež takých netradičných. Byl jeden táta a máma a kluk. Jednou řek táta, seš silnej jak buk. Spal si pět švestek a do světa běž. A nekoukej po holkách, i když jsou peš. On zase protáh a na prsty hvízd. Přiběhla kočka i pejsek chce jít. Honzo, den s tebou, jsme ohromnej chor. Kočka ja jsem tenor. zpívej kočka. Tra la hej. to je moje, hej, to je moje písnička, nej. Tra la la la Když švestky, bylo zrovinka půl Ve městě pustým a smutným jak kůl To princezna Máňa teď s laďounce spí Tuhle malilinkou papulinku, kdo ji vzbudí, toho sní Psst, snědla pár volů i s pasákem krav Zbrojnoše zkuší a drůžiček dav Královnu s králem a chůvu a trůn Starostu a páva s mákem a tuzemský rum Psst, nebo nás Máňa slupne ako dva chlupatí knedlíky. la spívej, la spívej, la hej. la spívej, lala, spívej, lala, hej. Hej, to je moje, hej, to je moje písnička, nej. la spívej, lala, spívej, la hej. On za to vyslech pak na zámek šel, princezně máně jen domluvit chtěl. Spatřil ji, o něm měl, neřek už nic Pes a kočka pustili se do mániných jitrnic. Máňa si říká, snad mě nešálí zrak, tohle by si nedovolil ani ohnivej drak. Pláče a slzavým údolím k nám, všichni, co Máňa snědla pár holů s nima král protože jsem vyhládla, dám si tohle. Tralalalala, zpívej, lala, zpívej, lala, hej. Tralalalala, zpívej, lala, zpívej, lala, hej. Hej, to je moje, hej, to je moje písnička, nej. Tralalalala, zpívej, lala, zpívej, lala, hej. Ale teď poučení z toho plyne, až se dáte na cestu. Nehledejte jako Honza nenasytnou nevěstu. To, že je teď Máňa hodná, není Honzi zásluhou a se musí zpívat jednu píseň za druhou, ale tuhle nejvíc, protože tu miluje. Tra la la la la, zpívej, la la, zpívej, la la, hej. Tra la la la la, zpívej, la la, zpívej, la la, hej. Hej, to je moje, hej, to je moje písnička, nej. Tra la la la la, zpívej, la la, zpívej, la la, hej. Tra la la Tak o spevačky tohto typu museli mať záujem aj výrazní autory a nechýbal ani Karel Svoboda, čo si tiež pripomenieme už o malú chvíľu, ale ešte si poďme skompletizovať zoznam dnešných narodení nových oslávencov, medzi ktorých patril aj od roku 1928 až do 4. decembra 2009 tiež e, ruský herec, toho som ešte v tohto zozname vynechal Vyacheslav Vasilievič Tichonov, známy zo seriálu 17 zastavení jary z z druhej svetovej vojny. Populárnym sa stal aj vďaka úlohe princa Andreja Bolkonského v Oscarovom e, titule, Oscarom ovenčenej filmovej adaptácii románu Leva Nikolajeviča Tolstého Vojna a mier. Takže bolo možné si ho všimnúť aj po tejto stránke No a z tých ďalších oslávencov ešte možno športový. Alexander Vencel, ročník 1944, narodený v Rumunsku, inak slovenský legendárny futbalový brankár, aj reprezentant, 25 zápasov v drese Československa od roku 1965 do 77. aj si zahral na majstrovstvách sveta v roku 1970 so Slovanom zvíťazili teda v Bazileji nad Barcelonou v tom legendárnom e, finále pohára víťazov pohárov v 69. a domov si doniesol ešte jednu veľkú trofej z majstrovstiev Európy v 76. aj keď v bránke vtedy stal Ivo Viktor. Jezí Zídek, bývalý československý basketbalista a tréner, ročník 1944 rovnako, zaradený aj na čestnú listinu zaslúžilých majstrov športu a v júni 2001 bol v bankete Českej basketbalovej federácie vyhlásený za najlepšieho českého basketbalistu 20. storočia. Inak v roku 2013 aj uvedený do siene slávy Českej basketbalovej federácie. Aj jeho syn sa stal úspešným basketbalistom a bol prvým českým hráčom v americkej NBA. V auguste bude mať 50 z tých neskôr narodených snáď už len jedno meno, Christo Stojčkov, ročník 1966, futbalový tréner a bývalý útočník, ktorý bol členom bulharskej reprezentácie, ktorá skončila v Amerike na majstrovstvách sveta v 94. na 4. mieste. Inak na klubovej úrovni bol niekoľko sezón súčasťou legendárneho týmu FC Barcelona zo začiatku 90. rokov a v 94. bol aj vyhlásený za futbalistu roka v Európe. Tiež legenda e, vo svojej oblasti. Zostali mi už len tí, ktorí nás opustili. Samozrejme, najčerstvejšia rana tá je spojená s Naďou Urbánkovou. Tá spolupráca s Karlom Svobodom to nám teraz pripomenie marec roku 1971. Vladimír Poštulka dal pesničke názov Bílé tulipány. Ten odchvátá a ten pán co bydlí v podkroví, zas dneska zhotoví. Pár pláten bílé tulipány kreslí do svých obrázků v modré stráni a pod nebem růžovým. Pro ty tulipány zapomíná na lásku. Proč to dělá? To se nikdy nerobí. Když mi půjde, oknem nahlíží. Říkám, žít tak chvíli v Paříži. Tam jsou prý malíři, svůdci žen, ne slepí jako ten, co stále pí obdobím. Pro ty tulipány zapomíná na lásku. Proč to dělá, to se nikdy nedovím. Bílé tulipány kreslí do svých obrázků. V modré stráni a pod nebem růžovým. Pro ty tulipány zapomíná na lásku. Proč to dělá, to se nikdy nedovím svých obrázků modré stráni a pod nebem růžovým. Proti tulipány zapomíná nás, proč to dělá to se... No, na čo by sme ešte nemali zabudnúť, tak to sú aspoň niektoré postavy, ktoré sa okolo Nadi Urbánkovej počas života pohybovali, samozrejme ocino Emil Balabán, ten sa narodil na podkarpatskej Rusi, kde, keď teraz skončila vojna, tá prvá svetová, tak sa vydal do Európy. To isté urobili aj jeho príbuzní. Iba bratranec Ivan šiel opačným smerom do Petrohradu a stal sa pobočníkom Vladimíra Ilíča Lenina. Asi čoskoro zistil, že e, z toho bude niečo zlé a tak e, odišiel do Ameriky aj ho údajne často bolo vidieť v titulkoch amerických filmov pod menom Bob Balaban. Stal sa hercom, režisérom. No a Ocino ten sa potom e, dostal až do podkrkonožskej oblasti, do Novej Paky, zoznámil sa e, s peknou Češkou, oženil sa s ňou, mal s ňou tri céry. Rodina žila v dedinke Borovnička, kde pán učiteľ učil malú Naďu na husle. No a Eh, stal sa neskôr manželom jej sestry. Ocino Balaban zomrel tesne po februári 48. Zlyhalo mu srdce. Naďa vtedy poprvýkrát videla umierať človeka. Zanechalo to v nej hlbokú stopu a môže byť, že aj to rozhodlo, že sa rozhodla pre tú zdravotníckú školu. Eh, mala 19, bola hviezdou ochotníckého súboru, zahrala si aj úlohu Alenky a dokonca získali cenu na Jiráskovom Hronove. I hneď dostala ponuku e, z divadiel v Pardubiciach a v Hradci a zvolila si Pardubice. Milovníkov tam hral Karel Urbánek. No a došlo teda k tomu, k čomu došlo a stala sa z nej Nadia Urbánková. Po rozvode potom zostali priateľmi. A e, ďalšou postavičkou z toho hereckého sveta režisér Jan Roháč, ktorý spolu s Vladimírom Svitáčkom chystal titul Kdyby tisíc klarinetu. Naďu postel, doz, dozval, eh, dostala pozvánku na konkurs. Prišla do sály, kde bolo asi 100 dievčat. Vtedy zasiahla snáď jediná osudová žena jej života. Pani Pešulová z Barandova ukázala na Naďu. Povedala, nech ide na javisko aj s kabelkou a s pozvánkou v ruke pristúpila k mikrofónu, pred ňou sedeli Ján Roháč, Vladimír Svitáček, Jiří Suchý, za klavírom bol Jiří Šliter a Ján Roháč vravej a teraz nám voľa čo zatancujte. <laughs> E, Jiří Šliter začal hrať twist, tak začala vrteť kabelkou a listom papieru e, v ruke e, hambila sa neskutočným spôsobom, ale Napokon to teda vyšlo. Právnik, klavirista, maliar, hudobný skladateľ, klaun Jiří Šlitr tiež dodal vetu Zaspievajte nám niečo. Tak odpoveď bola ja nič neviem. Toho rozosmialo. Tak skúste Clementine, hej, ale takže vie iba prvú slohu. Tak začal hrať, ona spievala prvú slohu stále do koliečka. No a E, ďalším, ďalšiu sloku dal teda do vyššej tóniny, potom ešte vyššej a skúste to zaspievať ako operu. Skúsila, spomenula si na svoju učiteľku zo zdravotnej školy, ktorá sa volala Šlitrová, neskôr zistila, že to bola jeho sestra. No a cesta na umelecké dosky v podstate bola otvorená, respektíve brána tam bola otvorená. Taká to bola a o tom, aká bola, nám môže aj zaspievať. Text písal Jaroslav Machek a nahrávka nám pripomenie na vo verzii 1982. nic ani tentokrát, když teď oblékáš si mlčky v koutě pláš. Neříkáš, celá ja. Odcházíš, tím to často končívá, snad si zmoudřel nebo zlou, já však stojím jako slou, i když v zásobě mám slova pán. Říká, že se mi to snad jen zdá. Byl si vždycky pravdivý, tak se na hlas nedivím. No to jsem zkrátka celá. všechno přejí smíchem. Mně však v této chvíli stačí neřeknu ti ani nepospíš. osobně, no to jsem zkrátka celá já. No to jsem zkrátka celá já. ...961. Petrolejka pomaličky speje do finále. Spomíname dnes na Naďu Urbánkovú, v deň, keď e, odchádzali z tohto sveta aj ďalší významný e, predstavitelia vo svojich oblastiach, e, či bola významnou aj škótska kráľovna Mária Stuartová, ktorú v roku 1587 popravili, to by možno vedeli viac historici vyzdvihnúť. Ona v podstate bola v zajatí, lebo sa zúčastnila na sprísahaní anglických šlachticov proti kráľovnej Alžbete I. Peter I, nazývaný Veľký, celým menom Peter Aleksejevič z rodu Romanovcov, až do svojho umrtia ruský cár. Ten zomrel v roku 1725, v roku 1849 to bol slovinský romantický básnik France Prešeren, ktorého časť básne Zdravlíca by mala tvoriť slova štátnej hymny Slovinskej republiky a na deň jeho úmrtia pripadá v Slovinsku aj štátny sviatok Deň slovinskej kultúry. Tu našu by mohol reprezentovať Ľudovít Grešo, ktorý zomrel v Nitre v roku 1982, bol hercom, ktorý si zahral napríklad po boku legendárneho českého herca Rudolfa Hrušinského aj vo filme Pozor vizita, inak rodák zo Zvolená, ale môže byť, že známymi boli skôr iné postavičky, najmä možno Slivnický z Červeného vína. Nadia Hejná bola tiež herečkou, rodáčka z Martina, a neskôr členka komerného divadla, divadla SMP v Martine, kde aj žila. Hrala s ochotníkmi aj tu v Banskej Bystrici a bola aj pracovníčkou svojho času Slobodného slovenského vysielača a s Roslasom aj spolupracovala aj s televíziou, zomrela v roku 1994. V roku 2008 zomrel Stefan Arusej Kipkorír, ktorý bol keňským atlétom, venoval sa behu na 1500 metrov a v tejto disciplíne získal aj v Atlante v 96. bronzovú medailu. 23. marca 96 skončil na majstrovstvách sveta v Krose v Južnej Afrike na 14. mieste a o pár mesiacov neskôr už získal bronz na Olympiáde. Pred rokom 96 nebehal túto disciplínu na 1500 metrov na vrcholných podujatiach No a John Deasley, britský bronzový olimpijský medailista v steeplechase a spoluzakladateľ londýnskeho maratónu, ten zomrel v roku 2016. Ešte než dáme definitívnu bodku, nemôže tu chýbať nasledujúci titul. To by asi nebolo správne spomínanie. Takže marec 1972. Pesnička, s ktorou je spojený možno aj naj najťažší okamih v speváckej ére na Urbánkovej, pretože túto piesen spievala aj na poslednej rozlúčke s autorom týchto slov Jiřím Grossmanom. A už asi ani netreba dodávať názov. Kdybys byl králem a mohl mi dát jen jakoby darem svoji zemi čistá Když koupíš mi zámek a ze zlata štít a sbírku všech známek já nebudu chtít. Vždyť já chci jen žít. chlévům, cítím je mést, závidím ohňům, voňavý dým, závidím růžím a nepochodím, závidím včelám, medový ráj, závidím dubnu, že přivádí mám jetzt, wie es Závidím cesta, závidím jem, závidím stromu, závidím jem, závidím louka, závidím jem, závidím horám. No, čo dodať na záver? Ako každý aj Nadia Urbánková si prešla aj inými než len radostnými momentmi. Po veľkých problémoch v osobnom živote, troch nevydarených manželstvách, po krachu v podnikaní a nedarilo sa ani v politickej oblasti, sa teda vrátila k spievaniu a verejnému vystupovaniu a vyzeralo to teda, že je z najhoršieho von. E, našla aj útočisko domov v konvente opáctva Želiv, nedaleko Humpolca, keď jej podal pomocnú ruku opát, tamojšieho kláštora a dochádzala do Jihlavy, kde v Českom rozhlase region moderovala program Písničky pro Vysočinu. Veľmi vrelý a srdečný vzťah mala aj so svojou dcerou Lindou, ktorá účinkovala na hudobnej scéne ako Jana Fabiánová. Venovala sa a venuje sa hudbe a herectvu. No a Nadia príležitostne dostala ponuku aj od Českej televízie, aby v hudobnom programe Souboj hitů bola porodkyňou. Na konci roku 2007 vydala aj spolu so skupinou Bokomara, s ktorou nadviazala trvalú spoluprácu, CD s názvom Pouť na želiv. No a prvá dáma, tak povediac aj e, tej hudobnej scény z oblasti country, skúsená herečka, moderátorka, povestná svojimi veľkými okuliarmi a nezameniteľným účasom. Vtedy ešte nepovedala posledné slovo, ale ako už teda vieme, 3. februára tohto roku sa tento životný príbeh uzavrel. A uzavrieme to aj my pesničkou. Táto verzia, lebo existujú viaceré, je z roku 2001, vtedy spolupracovala s bratmi Tesaříkovcami pri nahrávaní. Jan Nemejovský dal pesničke názov Vím, že prídu do nebe. Myslím si, že osoby tohto typu by nemali mať problém. Je to naše poďakovanie sa za to, čo nám tu Nadia Urbánková vo svojich pesničkách zanechala. to ja. Práce s tvojí náladou, oh, oh, zahřát náruč tvou, podržet tě nad vodou, na to já talent mám. Já z sny rozháním, i vrázky na skráních, kde kdo by dávno spich, čistí jsme jak sníh. Čert mě může vzít, oh, tě slyším klít. Vždyť mě přece den co den jde o tvou duši jen. Vím, že přijdu do nebe, wow, wow, přijdu do nebe, jistě se to povede, kdo jiný než já. Lpí na mě však hřích, wow, wow, jak na plátně klích. Dobrovolně přiznávám, ten velký hřích jsem já. Vím, že přijdu do nebe, wow, wow, přijdu do nebe. Kdo pak dneska pro tebe by dělal to, co já?